Milí poslucháči, je 6. júna 2025 a vítajte v našej pravidelnej relácii Pekný deň s Adrianou Krajnikovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia v Banskej Bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. Zmarené referendum o protiruských sankciách a arzancia moci prezidenta Petra Pellegriniho. Úvod ponechám stručný, pretože o týchto otázkach sa budeme priamo rozprávať v dnešnej relácii predsedom Slovenského hnutia obrody Robertom Švecom, iniciátorom referenda a o otázkach si tým spojených ako o skutočnej vláde občanov ako jediného nositeľa v štáte. Telefónne číslo do štúdia je 048 381 0101 a adresa na písanie otázok je studiozavináč Pred nami je príjemné rozhlasové poludne a popoludne, prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. Takže, milí poslucháči, ešte raz nádherné už popoludne dnešného piatku 6. júna 2025. A v prvom rade takúto technickú otázku by som dala, hodila do pléna. Ja mm, mám pokazený, pokazený, e, pokazené svoje technické zariadenie, cez ktoré vysielam. E, pôvodne cez Skype sme, e, som bola napojená, potom cez Telegram a keďže teda došlo k nejakej poruche, ktorú som si zapričinila sama, svojou neopatrnosťou, uh, idem teraz cez telefón, tak verím, že spojenie bude dobré a že aj zvuk bude dobrý, takže ja poprosím takú prvú otázku do štúdia Petra Spišiaka, aby mi potvrdil, či ma je dobre mm, počuť a či je to počúvateľné cez ten telefón. Dobrý deň, zo štúdia Banska by si sa hlási Petra Spišiak. Všetko je v poriadku, môžete pokračovať. Dobre, tak ďakujem pekne. No takže tému relácie som eh, oznámila v eh, tejto zvučke a mm, ako tie dni bežia a, a udalosti sa rýchlo menia, tak naozaj eh, tému som potrebovala na rýchlo spracovať a uverejnila, dala som aj článok, ktorý som mm, ale eh, teda dala aj na Facebook. V Facebooku som ho teda musela stiahnuť, lebo znova nejaký technický problém nastal, to už nie môjim pričinením, nejak sa to tam zvláštne správalo. Takže článok na Facebook Eh, doplním, ale nájdete ho na mojej stránke žaloby voči štátu.sk a tam je základ tej otázky, ktorú budeme dneska rozoberať, ktorá spočíva v zmarenom referende, ale za tým stojí oveľa a oveľa horšia otázka a to je vôbec postavenia občana ako človeka, jeho vplyvu na jeho vlastný život ako jediného nositeľa moci v tomto štáte a vôbec v spoločnosti, pretože spoločnosť stojí na občanoch, a je nemožné, ak občania zorganizujú, ja to nazvem teraz tak, nie právne, ale zorganizujú istú iniciatívu, kde zozbierajú 450 tisíc podpisov, čo je pri počte občanov 5 miliónov, kde mm, polovica, ja neviem, či, či teda, teda voličov a mm, ľudí ľudí, teda dospelých, ktorí vyjadrujú už svoju, svoju aj politickú vôľu, je polovica alebo nejaká napolovičná väčšina. Proste číslo 450 je enormný, enormné množstvo a aj úspech iniciátorov o takúto, o takéto referendum, o takúto mm, činnosť, ktorou by sa občania mali zapojiť do svojich životov. Je proste na občanovi, ako sa rozhodne, s kým chce žiť, ako chce žiť, s kým chce uh, spolupracovať, kamarátiť sa, obchodovať uh, v rámci teda aj medzina, medzinárodných uh, vzťahov a je na občanovi, aby povedal, že ak niečo dokonca a navyše zasahuje aj do jeho vrecka, do jeho financí, tak má sakra právo sa k tomu vyjadriť. Zároveň táto otázka, ktorá bola predmetom referenda, v ktorom sa budeme baviť, je priamo v súvisí, je priamo dotknutá s bezpečnosťou nášho štátu. Čiže ja som aj v článku poukázala na to, a keďže teraz som právnik a svoje, svoje témy zameriavam vždy aj na právnu otázku, tak postavila som to do roviny ústavy, mm, článku 93, odsek 2 a odsek 3, kde iba stručne sa dotknem toho, že ústava nie je nie najšťastnejšie, tak E, referendu stavia a nehovorí o tom referende e, veľmi veľa. Práve preto, a to je tá otázka, že sa neráta s občanom, že sa bude podielať na vládnutí sám sebe, ale občan odovzdaj svoju moc a ďalej drž ústa a drž krok. A toto skutočne uh, vytočí uh, uvažujúceho a, a svojprávneho človeka, ak sa stretne s tak ťažkou aroganciou moci, ako momentálne, a nie že momentálne, ale znova a zás prejavil človek vo funkcii prezidenta republiky Peter Pellegrini, ktorého ja osobne za prezidenta vôbec nepovažujem, pretože podľa môjho osobného, podľa môjho právneho názoru, tento človek sa na tento post dostal podvodom, ktorý som v minulosti e, právne rozoberala a aj som článku sa ho úplne len tak stručne dotýkam. A čo je, čo je zaujímavosťou na veci celej je to, že máme druhýkrát na scéne duel Pelegrini a náš dnešný host Peter, uh, Robert Švec, teda Peter Pellegrini kontra Robert Švec, kde Peter Pellegrini druhýkrát, a ja tvrdím, že znova nezákonným spôsobom, uh, vyporiadava si svoje nejaké, nejaké eh, účty, alebo nazvime to teda nejaké okolnosti so svojím <laughs> zrejme asi vážnym súperom. Takže dnešná relácia bude e, práve s predsedom e, hnutia, e, slovenského hnutia obrody, ktoré iniciovalo túto úspešnú petíciu na, na zabránenie Slovenskej republiky, alebo teda postavenie sa Slovenskej republiky proti týmto skutočne nezmyselným ruským sankciám. Dôvodov je množstvo, tiež si ich až teraz dopodrobná rozoberať nebudeme. A ja zastávam aj právny názor, aj politický spoločenský názor, ktorý má aj slovenské hnutie obrody v tejto otázke, ktorý má eh, doktor Harabin v tejto otázke a v končnom dôsledku vyhral teraz aj spor o tejto otázke. Uh, vážne trestné konanie, ktoré, ktoré nenazvalo uh, eh, Rusk federáciu a nie aktivity, aj keď túto naozaj vojenské aktivity a sú veľmi vážne, ale nenazvalo to, že je to, že je to že je to agresiou Ruska voči Ukrajine. Naopak je, je, je množstvo uh, je množstvo medzinárodných eh, postojov eh, spoločenstva štátov, že je to opačne, agresiu za, zavinilo a agresiu vykonala v, vykonala v prvom rade Ukrajina. Dobre, túto tému si nebudeme až tak rozoberať. Podstatná je dnes, dneska referendová otázka. Teda hnutie, slovenské hnutie obrody vyhlásilo petíciu na, mm, na to, aby teraz, ja, ja rozprávať laicky, aby Slovenská republika teda neuplatňovala. A preto to budem rozprávať laicky, pretože toto je veľmi veľká podstata celej tej otázky, ktorú sa snažia orgány zmiať do toho, že referendová otázka bola postavená tak, že je v konečnom dôsledku nevykonateľná. No, nie je to tak a keby aj, budeme sa dneska o tom rozprávať. Čiže Slovenská, Slovenské hnutie obrody e, zrealizovalo úspešnú petíciu 450 tisíc, alebo teda cez 400 tisíc eh, podpisov e, občanov, ktorí e, majú za to, aby Slovensko zrušilo sankcie proti Ruskej federácii, alebo teda aby sa postavilo proti týmto sankciám, aby teda takúto politiku sme viedli na medzinárodnej úrovni. E, bola petícia predložená prezidentovi, ktorý sa k tomu postavil tak, že ju túto petíciu Mário, alebo na referendum s Mário a uh, nevyhlásil ho. A tomu povedal veľmi závažné dve veci, ktoré mne ako právnikovi zarezonovali, o, o ktorých sa teraz budeme baviť. Ja ešte predtým, než privítam nášho hostia, pána Roberta Šveca, vám prečítam niečo o referende a o tom s ním budeme rozprávať. Z ústavy Slovenskej republiky a teraz komentára uh, emeritného ústavného uh, sudcu Jana Drgonca, ktorý naozaj ho ja osobne a odborná verejnosť takisto považuje za, za veľkého odborníka v ústavnoprávnych otázkach a bohužiaľ dnes už týchto odborníkov nemáme. Takže, respektíve ich môžeme, ja neviem, či na jednej ruke zrátať. Takže mm, článok 93 odsek, odsek 2 ústavy hovorí o tom, že referendum sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. A docent Gonec k tomu hovorí. E, cyklicky opakovaným zámerom politických elít Slovenskej republiky, a dávam do pozornosti, že táto ústava je, tento komentár je písaný z roku, je to vydanie, druhé vydanie z roku 2007. Takže v roku 2007 konštatuje otázku, ktorú si kľudne môžeme opinovať na dnes že cyklicky opakovaným zámerom politických elít Slovenskej republiky je presadenie výkladu, ktorým sa referendum zmení na plebiscit. E, čo je plebiscit? Rozdiel medzi plebiscitom a referendum pochopíte o chvíľočku z ďalšej citácie. V tejto otázke sa však celkom jednoznačne vyslovil ústavný súd, ktorý v konaní o výklade ústavy 21. mája 1997 uviedol. Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanom štátu, aby bezprostred, bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. Občania v referende uplatňujú toto svoje oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky. Hlasovanie občanov bez právnych účinkov je ľudovou iniciatívou plebiscitom a k tomu je zbierka e, nálezov a uznesení ústavného súdu. Ďalej ten výklad pokračuje a my si ho rozoberieme v druhej časti relácie po tom, čo skončíme rozhovor s pánom Robertom Švecom, pretože má svoj ďalší program. Takže, ja by som privítala uh, na tom, v tomto momente už uh, nášho hostia, uh, pána Roberta Šveca, predsedu SHO. Uh, pekne vítam, pán Švec. Pekný deň prajem a veľmi pekne ďakujem za možnosť s vami slobodne diskutovať. Takže poďme rovno in media zres, ako hovorí aj doktor Harabín a mne sa to veľmi ako páči, pretože e, skutočne to má hlbokú myšlienku, ja ju ako právnik to in media zres vnímam ešte z oveľa teda, iného významu. Uh, teda, k čomu došlo? Uh, došlo teda k tomu, že Peter Pellegrini uh, vás e, ako, ako <laughs> politického, e, zjavne sa vás ako politického supera, ja už teda čítam aj inak veci, e, ako si obávam. A druhýkrát na on s vami konflikt, kde mm, e, teda istú iniciatívu na vašej strane. Uh, je o to, že Peter Pellegrini sa, uh, ja som v článku poukázala na viaceré, um, viaceré teda informácie z iných e, médií a e, použila som aj citáciu z denníka N, kde, e, ja som tam za úvozoviek, že pekne zhrnuli to, čo povedal e, Pellegrini a sa teda uviedli to, že Pellegrini um, upozornil na to, že pri súčasných technických možnostiach je vďaka umelej inteligencii veľmi jednoduché zozbierať podpisy k referendum a prezidentská kancelária pri súčasnej legislatíve nemá možnosť overiť ich právo a zároveň povedal jedným dychom, že referendová otázka sformulovaná SHOčkom e, nesplňa zákonné predpoklady a pokiaľ by aj referendum bolo úspešné, jeho výsledok by nebolo možné vykonať. Tu chcem dať do pozornosti, že o tomto druhom bode sa e, konzultoval aj s ministerstvom spravodlivosti, teda ministrom Suskom. Uh, znova vám tak stručne ako právnik poviem, uh, nie je možné spájať, teda buď nie je možné spájať otázku nepravosti podpisov a, a zároveň s tým, že by bolo nevykonateľné, pretože ak je, ak sú podpisy nepravé, ďalej sa o veci nebavíme. Ale ak, a ak sú nepravé, má Pelegrini, teda kancelária, povinnosť oznámiť to ako trestný čin, lebo je to trestný čin. Potom ja to rozoberám v článku. A pokiaľ ale to neurobia, to znamená, že podpisy sú práve, potom musí vyhlásiť referendum, pretože Ústava mu neumožňuje ho nevyhlásiť a argument, že by to bolo nevykonateľné, prejudikovať niečo týmto spôsobom je taká prázdna účelová floskula, pretože štát, a tu je tá podstata, štát musí podľa ústavy referendovú otázku dostať do vykonateľnej podoby. To znamená, že úlohou štátu nie je nevykonať vôľu vyjadrenú v referende, ale ju vykonať štát musí nájsť spôsob, ako to urobiť, nie ako to neurobiť. Čiže celé, celé konanie Petra Pellegriniho je tak podvodné, ako bolo podvodné, aj keď si sám vyhlásil kandidatúru na prezidenta republiky a sám si podpísal kandidačnú listinu, ktorú si, to si strčil do ruky a týmto spôsobom uh, v úvodovkách vyhral voľby. Takže poďme teda naozaj in media zeznám na e, túto otázku. A ja budem mať teda k tomu dve, dve teda otázky na vás. Čo teda, e, čo sa týka právosti podpisov, túto, toto, toto podozrenie a čo sa týka nevykonateľnosti, tam ani ja ako právnik váš názor asi v tej úcte k vám nebudem potrebovať, pretože tu ja si právny názor viem urobiť sama, ale určite budem vás zaujímať, ako to aj vy vnímate, pretože podľa mňa, tak ako je to postavené, je to vykonateľné a znova opakujem. Štát, úlohou štátu podľa ústavy nie je zužovať. Štát nie je takto, aby aj poslucháči rozumeli. To, čo ústava hovorí, sa musí vykladať v čo najextenzívnejšom možnom výklade. Vy nemôžete ústavu zužovať a hľadať, ako nejde urobiť to, čo je v ústave. Rozdiel medzi ústavou a zákonmi a, a, a podzákonnými aktmi, to už ani nehovorím, ale medzi ústavou a zákonom je v tom, že ak zákon niečo hovorí, zákona sa musíme dodržiavať naozaj striktne v jeho, mm, jeho mantinelom. Eh, ak je to v prospech práv občanov, samozrejme zákon môžeme, môžeme, eh, vyložiť extenzi- môžeme vyložiť aj širšie, a ak je to v neprospech, my vieme zákon aj zúžiť. Samozrejme platí to aj o eh, ústave, ale ústava by nemala byť stavaná tak, že <laughs> ústavu si vôbec nemôžeme vykladať teda nejak negatívne. Ale teda rozdiel medzi zákonom a ústavou je ten, že ak zákon vieme aj extenzívne vyložiť, že ak niečo hovorí, tak viem to analogicky použiť, ale aj na to, alebo opačne, ústavu nemôžeme je práva derogovať, nemôžeme ich, ich odňať. Čiže ak ústava povie, že prezident vyhlási referendum, nemôžeme sa k tomu staviať tak, že ho nevyhlási lebo, ale že ho vyhlási a keď splňa ostatné všetky predpoklady, ale má problém s tým, že by malo byť nevykonateľné a neviem, aké znenie je tam, e, v tom, teraz to rozoberať nebudeme v tých, tých jednotlivých vetách, je povinnosťou, čo sa týka merita veci, pretože sme, sme materiálnym právnym štátom a tá materia, ktorá tam je, sa musí realizovať. Neexistuje, aby takto ako, lebo tu nejde o to, že vy nemáte podstatu veci v tej otázke, alebo podľa mňa je naozaj naformulovaná dobre vo všetkom. Ale aj keby tu bola nejaká otázka, štát má povinnosť to ďalej naformulovať a veci urobiť tým spôsobom, aby to e, vykonateľné bolo. Otázka ostávne, ale on ju vie potom ako vykonať. Čiže potom po úspešnom referende on vie, čo má s tým urobiť. Toto je celá podstata. No a teraz už vám dávam teraz slovo a nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste to v podstate z toho právneho hľadiska presne pomenovali. Ako ste aj povedali správne, nie som právnik, som vyštudovaný politolog. Ale, že ja, ja sa k tejto veci postavím e, skôr ako politolog, ako predseda politického subjektu Slovenskej. hnutie obrody, ale pravda, že keďže som vyštudoval politolog, mám aj to právne minimum, e, myslím si, že mám veci naštudované, viem... To ja, to ja nepochybujem a ja, ja, ja, ja, ja, Máte určite dobrých právnikov, pretože ja sledujem vaše veci ako právnik a to sme už minule rozumeli. Zrejme musíte mať aj to normálne, že teda máte nejakých tam právnych poradcov a určite musia byť dobrí, pretože ja som uh, v podstate vy s právnymi vecami, ktoré mi vychádzate, a teda nie ste právnik, čiže objektívne, tak ako ja nemôžem rozumieť histórii, a neviem tam sama tvrdiť z vlastnej hlavy veci. Takže uh, vy teraz s tými právnymi vecami, ak idete, a nie je to prvýkrát, uh, máte skutočne veľmi kvalifikované stanoviska, takže ja si myslím, že SHOčko máte tam svojho právnika alebo právnikov, takže to som môžem chcela tým vyjadriť. Na nech sa páči. Ďakujem za toto konštatovanie, čo sa týka právnej základne zhal. Ja som to nemyslel zlom voči vám, ale vo všeobecnosti. ja to rozumiem, a v sa rozumieme, a nie vo sa rozumieme, to hm. nemusíme čiže, čiže ja, sa, ja, sa, ja sa k tomu budem eh, vyjadrovať skôr ako, ako politolog a hm, Áno, obrody. A ono je to, je to celé veľmi zmetočné, čo predviedol prezident Pellegrini. Ak by som chcel eh, použiť slova alebo slovo doktora Harabina, tak z môjho pohľadu to, čo robili milí možné minimálne z ľudského morálneho hľadiska k už nie správneho, ale myslím si, že je správneho. Začnem s tým správnym e, e, postojom. Vy ste to už naznačili a my sme presvedčení, že Ústava Slovenskej republiky nedáva možnosť ani mandát prezidentovi štátu nevyhlási referendum sú tam dva odseky, ktoré jasne hovoria, čo môže prezident urobiť. A to je buď referendum vyhlásiť, ak je splnená podmienka aspoň tých 150 tisíc podpisov, čo splnené bolo, pretože sme rozdali takmer 400 tisíc podpisov. Tej e, akože pravosti a zákonnosti podpisov sa ešte vrátim. Čiže táto podmienka e, bola splnená, alebo je tam ešte jedna možnosť, a to je, že sa môže obrátiť na ústavný súd prezident, aby ústavný súd posúdil, či predmet referenda je v súlade s ústavou. A zároveň chcem podotknúť, že ústava jasne vymedzuje, o čom nemôže byť referendum. Štátny rozpočet, dane, odvody, základné práva a slobody, bodka. Čiže o všetkom ostatnom referendum môže byť. To, to, to, to vykonať, tú, tú vykonateľnosť toho referenda, ak bolo úspešné, ste vy presne právne popísali, že tomu sa vracať nebudem a je to presne tak. Štát, keď je referendum úspešné, musí nájsť spôsoby, ako ho vykonať. To potom, potom, ak sme v takejto rovine, tak potom ani nech nie sú voľby, lebo potom môže niekto povedať, no a ako štát zabezpečí výmenu vládnej moci, výmenu štátnych tajomníc a podobné veci. Hej. Čiže to, ak by sme išli do a ťahali to za uši obrazne povedané, tak sa bavíme o takýchto elementárnych veciach. No a e, na tomto celom je zaujímavé aj to, no ja som to verejne komunikoval, že je šokujúce, že prezident štátu v priamom prenose nabádal občanov Slovenskej republiky, ako falšovať podpisy pod petície. Kedy hm. hovoril, že pri využití umelej inteligencii to nie je žiadny problém a dá sa to urobiť. To je šokujúce a ja sa za o politiku zaujímam od svojich 15-16 rokov a nezažil som ani dokonca ani Kiska, ani Čaputová, tu čo povedať, si nedovolil niečo také ako Pelegrini, že nabádal, v podstate Pelegrini nabádal trestnému činu verejne občanom Slovenskej republiky, ako môžu falšovať petičné harky a podpisy spoluobčanov, čo, pod, čo je podľa mňa úplne prebitie morálneho nágužní politického a právneho. No a ešte jedna poznámka. Na tomto celom je zaujímavá ešte jedna vec. E, Pelegrini, ak si pozrete aj spätne zo záznamu to jeho vystúpenie, tam spomenul viacero vecí, vrátane aj tých podpisov. My sme vydali ako slovenské hnutie obrody jedno zásadné stanovisko dnes, a to je to, že my nebudeme reagovať na hlúposti, či sú podpisy pravé alebo nepravé. Vy ste presne, pani doktorka, povedali, ak prezidentská kancelária má pochybnosti o pravosti podpisov, nie že môže, musí podľa zákona podať trestné oznámenie. Paragraf 3 odsek 2 trestného poriadku, volá sa, volá sa to mhm. kogentná povinnosť a ja som to aj citovala v článku a ak dovolíte, ja to mhm. prečítam, lebo je to veľmi podstatné, mhm. pretože mňa naozaj mám, mám, mám dosť tejto, tohto zavázania občanov a komunikovania s občanmi ako s telacmi, ako s hlupými telacmi. Paragraf 3, odsek 2 trestného poriadku expressis verbis priamo hovorí, citujem, štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby sú povinné bez meškania oznamovať orgánom činným trestom konaní skutočnosti nasvedčujúce k tomu, že bol spáchaný trestný čin. A niečo riešiť. Takže telekiny, buď bol tu, ak sú skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. Takže Pelegrini, ak sú tu skutočnosti, okamžite bola povinná kancelária to oznámiť e, orgánom činným v trestnom konaní. A čo je nečinná? Tak presne s tým súhlasím a chcem ešte dobiť jednu prešmičku. Vy ste tu už naznačili, že druhýkrát sa opakuje duel Pelegrini Švec. No. Rokom, keď boli prezidentské voľby, Pelegrini ma protizákonne vyhodil zo zoznamu kandidátov, tiež údajne kvôli podpisom. A najvyšší správny súd Slovenskej republiky jasne povedal, že Pelegrini porušil zákon a najvyšší správny súd ma vrátil naspäť do hry. Áno, ja no, tu článku, ja som to teraz aj pripomenula, takže môžem mm-hmm. to, aj, to prečítať. Hej, čiže, čiže Petr Pellegrini hrá so mnou a s nami veľmi zvláštnu hru, ale to, že ju hrá, to je dôkaz toho, že to, čo robíme, robíme veľmi dobre a šlapeme jemu a, a jeho ľuďom na otlaky politicky, čo som veľmi rád. Ale chcem ešte upozorniť poslucháčka poslucháčom na jednu dôležitú vec a s tým súvisia naše stanovisko, ktoré sme dnes vydali, čo sa týka tých podpisov a išlo aj do všetkých médií. Peter Pellegrini v oficiálnom písomnom rozhodnutí, ktoré nám boli, bolo doručené, ani jedným slovom nespochybnil petičné harky podpisy občanov. Ani jedným slovom. To rozhodnutie prezidenta už vysí na internete, každý si ho vie dohľadať. Má asi 9 až 4, ak si dobre pamätám, a sú tam e, právne argumenty, odvolávky a tak ďalej, ale ani jedným slovom v oficiálnom svojom písomnom stanovisku k tejto veci nespochybnil petičné arky a podpisy občanov. No a preto my sme dnes vydali vyhlásenie, že slovenské žničie obrody nebude sa zapájať Eh, v rôznych médiách do diskusí o pravosti, nepravosti podpisov, pretože v oficiálnom konštatovaní prezidenta Pellegriniho nie je spochybňovanie mm. petičných markov a podpisov. A my sa nenecháme namotať na takúto hru. A presne ako ste povedali, pokiaľ Pellegrini a prezidentská kancelária si myslí, že podpisy sú sfalšované, že ich niekto sfalšoval, nech podá trestné oznámenie, bodka. Ale my nebudeme naskakovať na takéto hry, pretože toto čítame úplne jasne. Toto je snaha liberálnych kruhov na Slovensku odpútať pozornosť nielen od našej úspešnej petície a od protizákonného konania Pelegrinio, ale aj od toho, že včera Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým zavezuje vládu, že nemôže hlasovať v Bruseli proti, alebo za uplatňovanie sankcií voči Rusku. Čiže musí hlasovať proti sankciám. Toto bolo včera v Národnej rade prijaté takéto uznesenie, čo považujeme za veľké morálne víťazstvo. A teda my toto považujeme tie reči o tých podpisoch, len za odpútanie pozornosti, aby sa neriešili podstatné veci. A tá podstatná vec je tá, že síce referendum zatiaľ nebude, možno nebude, ale my podnikneme právne kroky, k tomu sa ešte dostanem, ale už máme uznesenie slovenského zákonodárneho orgánu záväzné, že vládni predstavitelia musia hlasovať tak, aby Slovenská republika nepodporovala ďalšie sankcie voči Rusku. A to je najlepšia odpoveď aj Pelegrinimu a jeho ľuďom e, za to, čo si dovolil urobiť pred pár dňami a za to jeho protiústavné konanie z nášho pohľadu. Jasne, a trošku odbočím od e, témy, on nie až celkom, on to súvisí, ale um, ja som takisto postrehla to, čo teraz vravíte a mne to príde také, že uh, eh, si vstupujete skutočne vážne do hry, pretože toto je vaša téma, ktorú mhm. vám s týmto zobrali a teda tak asi nemôžeme nechať toho Švedca, aby on s tým bol úspešný, tak musíme byť s tým úspešnými a teda prijali ten záver, ako vravíte, v Národnej rade. A to je len taký pomimo postre, ktorý, ktorý mm-hmm. si človek uvedomí, keď eh, vlastne takto veci sleduje a postaja tie jednotlivé súvislosti. Takže mm, začínate naozaj vyriť aj takú tú hladinu mm hladinu politickú na Slovensku a e, doslova je to doslova <laughs> vašu tému schválil zákonodárny zbor a na druhej strane, ako aj sám vravíte, prezident republiky to, to floskulami a totálnymi vymyslami a nezmyslami e, zrušil a on sa tým podľa môjho názoru absolútne zdiskreditoval. A ešte taká jedna moja pripomienka k tomu. E, aký je rozdiel medzi tým, či máme v kresle prezidenta Korčoka alebo Pelegriniho. Aký je to rozdiel? Žiadny. Môj názor, žiadny. Nechcem ani túto tému vôbec rozoberať, ja len hovorím ten postek, kde sa ľudia nadejali, ktorí volili Pelegriniho, no, bohužiaľ oklamali, oklamaní občania, ktorí ho volili, sa nadejali, že bude to alternatíva k eh, tomu progresivizmu a k tomu, čo Korčok uh, razí, ale to nie je žiadna alternatíva, pretože Korčok slova potľapkal aj Pelegriniho po chrte, že hm, kamo, fajn, si to urobil. A ja by som to takisto dal. Ak môžem znať, že politického hľadiska, je to jedna, jedna liberálna banda a mafia. My sa nikdy, nikdy sme sa týmto netajili aj prezidentskej kampani predtým, ako som stiahol kandidatúru v prospech Štefana Harabina. Sme toto jasne komunikovali a myslím si, že aj z tohto pramení ten ďalší duel Pelegrini Švec Eh, že oni vedia, že slovenské hnutie obrody je pevné v hodnotom ukotvení, máme jasné názory na situáciu v našom štáte a my nerobíme kompromisy s hodnotami. Sme pripravení robiť kompromisy, každý z nás aj v, aj v živote musí robiť kompromisy, život je o kompromisoch, ale keď začnete robiť eh, kompromisy so eh, svojimi hodnotami životnými, politickými, tak už ste no nechcem použiť takéto nepekné slovo, ale už ste, už ste v pozícii uh, lacnej devky, tak toto poviem uh, <laughs> slušnejšie, uh, že ste ochotní za peniaze alebo za nejaké výhody poprieť aj sám seba. Takže oni vedia, že my sme pevní, oni nám nedávajú priestor v médiách, však aj to na chvíľku odbočím. Keď bola tá iniciatíva 10 mesiacov, sme zberali podpisy so spojencami a s aktivistami v regiónoch Slovenska, za 10 mesiacov žiadne, žiadne médium hlavného prúdu vrátane verejnoprávnych médií neinformovali, že táto petícia je. A po 10 mesiacoch, keď sme odovzdávali petíciu, tak sa všetci nahrnuli pre prezidentský paláčkom, pre kancelári prezidenta Slovenskej republiky a tam už boli prítomní, ale vôbec neinformovali občanov, že takáto petícia je. Ale za to o tom nešťastníkovi Naďovi, bývalému, bývalému členovi vlády, tak tomu dávali priestor to jeho petíciu za referendum E, pod názvom Stačilo Fica, alebo takto sa to nejako volá, čo prezentujú. Tomu dávali priestor. Ale o nás, o nás v podstate ani jedna veta. Takže aj to svedčí o tom, že áno, tie súčasné elity na Slovensku e, to si dovolím povedať, sa boja slovenského hnutia obrad, lebo oni vedia, že s nami nie je možné robiť kompromisy v základných veciach, oni vedia, že ak my sa dostaneme hore, tak do roka, Ale... do, do, do, do poriadok v tých základných veciach, pokiaľ ide o fungovanie štátu. Ale to je presne takto, je to, čo som povedala pred chvíľočkou, že ja to tak čítam, keďže zrazu o, to, čo vám by malo prejsť, e, je to, nie to príde ako doslova zohraná partia e, aj Národnej rady, aj prezidentského paláca, teda, že keď e, sa to má Švecovi podarí, tak uh, ho to e, vystrelí doslova do vysokých aj politických vôd. Takže e, zvolí teda a určite tá nespokojnosť občanov by bola obrovská, ak však hm. to prijali cez tú Národnú radu, teda ten, tá, mm, teda tá požiadavka občanov na túto myšlienku e, s tými protiruskými sankciami vlastne tým pádom ostane naplnená a mm, nebude tu priestor vôbec teda na, nejaké to, e, na nejaký ten odboj e, vo váš prospech, pretože tá otázka sa vyrieši iným spôsobom. A mne to, ja to naozaj čítam tak, že hm. tu je obava z toho, aby teda ste vy ako SHOčko aj cez túto otázku nevyleteli teda do, do tých mhm. politických, vysokých politických vôd a čo ja zase hodnotím ako e, vo váš prospech, pretože my aj sme mali spolu reláciu, aby ste tam povedali myšlienku, že tu, mm, ja to teraz len budem parafrázovať, ale sú E, ľudia a strany a proste isté skutočnosti, ktoré vždy majú svoj, e, svoje miesto a čas a proste nie je otázka, že či prídeme, ale otázka, kedy prídeme. Hej, takže presne takto, mm. akože ja vnímam. Áno, je to tak, ako vďaka tejto iniciatíve získame momentálne veľmi silné, kvalitné politické body, ale toto je, toto je poctivá aktivita to samozrejme, ale to práve preto ocenilo 450 alebo 400 tisíc, aj keď 350 by, ale jednoducho to mm. ocenili 100 tisíce ľudí mm. práve pre tú čestnosť a úprimnosť, ktorá ktorá z vás ide a ktorá je čitateľná. Mm. Proste vy, človek sa nemôže hrať na niečo a ten druhý ho prečíta. Je vždycky to, to, je, to je 5 minút slavy, ktorú môžete robiť s tým, že budete niečo predstierať, ako myslím všeobecne, že človek niečo predstiera, ale vždy ja toho konci dňa je vždy čitateľný, o čom ide. A ja si myslím, že toto je práve aj, aj ten, ten úspech váš, ktorý ste v tom mali, tá, tá naozaj vaša čitateľnosť a tá serióznosť, ktorá z toho celého od vás ide. Áno, tu by som ešte doplnil, že, že to, toto ako oficiálne právne bola aj iniciatíva Slovenského hnutia obrody, ale nás podporilo za tých 10 mesiacov množstvo politických e, subjektov, občianských iniciatív, osobností e, spoločenského života. E, ja poviem len zo pár mien, ak nad niekoho zabudnem, tak prepašte, ale poviem aspoň také tie naj, také, také, čo sú tak na by som povedal, že sú vysoko momentálne, ale od, od začiatku nás podporoval doktor Harabin. A potom, potom sa hneď pripojil Pavol Slota so svojím subjektom ano. domov na prvých strana. Potom e, prichádzali ďalší občianské aktivisti, spomenie Mira Heredoša, OZK Voľná zóna, veľmi vplyvná občianská iniciatíva. No a potom už prichádzali také mená ako Andrej Danko, podpredseda Národnej rady, Milan, Milan Uhrík, europoslanec, mm, e, tenista Martin Kližan a ďalší. Ja nám nechcem lebo by som možno niekoho zabudol, takže aspoň som vypichol také tie najzúčnejšie mená. takisto môžem povedať, my sme organizovali dve konferencie za Slovensko bez sankcií v decembri a v marci a na tej konferencii e, v marci alebo v apríli a teraz už presne si nepamätám, to bol marec alebo ale to je v podstate jedno. Na tej konferencii vystúpil aj profesor Stanek, čo je absolútna kapacita mm-hmm. vo svojej oblasti a jasne povedal veci, je to dohľadateľné na našich na mediálnych nosičoch na YouTube, kde zaujali jasný postoj k sankciám z toho ekonomického hľadiska, čiže ak niekto chce spochybňovať túto iniciatívu hlupými vyhláseniami o nejakých podpisoch, takýchto veciach, ako môže to urobiť, ale ten, kto si naštuduje, dá si tú námahu, naštuduje si tú iniciatívu od prvopočiatkov, Uh, sú výstupy z, z jarmokov, z, od, od toho, ako sme komunikovali s ľuďmi na námeste, cez petičné stolíky, to je všetko dohľadateľné. Takže toto neobstojí a je to naozaj, ako hovoríte, svedčí to o tom, že, že ideme pomalinky hore a takisto sme dokázali touto iniciatívu, že vieme spolupracovať a komunikovať s normálnymi ľuďmi. A otvorene hovorím, ja som to povedal aj v v médiách, my nemáme žiadne ega ako balóny a takéto hlúposti, lebo to sme niekedy počúvali. Táto iniciatíva dokázala, že slovenské hnutie obrody, aj, aj teda moja skromná maličkosť, my vieme komunikovať, spolupracovať, ale pravda, že chceme spolupracovať s normálnymi ľuďmi organizáciami, nie s ľuďmi, ktorí E, nie sú úplne v poriadku a tým Slovenskom seba zakrývajú, obaj takí sú na tej e, scéne na Slovensku a nemáme s týmto žiadny problém. A ešte jednu poznámku e, k tomu vtedajšiemu uzneseniu. Áno, môžeme to, tak ako ste aj vypovedali, môžeme sa na to aj takto dívať, ale z nášho pohľadu, poviem úprimne, my sme radi, že to uznesenie bolo prijaté že to išlo cez sns ako v poriadku, ale je prijaté, ale zároveň musím povedať jednu dôležitú vec, ak by si niekto myslel, že tak na čo referendum a na čo sa o to byť, však máme uznesenie. Veľký pozor. To uznesenie bolo prijaté, ale to uznesenie môže byť negované ďalším uznesením o dva týždne, o mesiac, o hm. pol roka, neviem, sa situácia vyvinie. Je to len uznesenie Národnej rady. Čiže my zabojujeme o to, aby referendum bolo, a, lebo ak by to teda referendum bolo a bolo by úspešné, to už nebude uznesenie, to bude, to bude referendum, ktoré má úplne inú váhu a je dôležité práve preto toto zabojovať, lebo hovorím, uznesenie sa môže o týždeň zmeniť a už bude úplne iné uznesenie. Po prípade sa môže stať ešte jedna vec, a to chcem zdôrazniť, um, že toto uznesenie zavezuje vládu, aby nehlasovala v Bruseli za protiruské sankcie, lenže nezavezuje prezidenta. A my vieme, že prezident má kompetenciu v zahraničnej politike. Čo ľahko sa môže stať, že tá banda liberálna sa dohodne, že prezident na seba prevezme kompetencie zahraničnej politiky v tejto oblasti a bude do Bruselu chodiť on a hlasovať za jednotlivé balíky sankcií voči Rusku. A to je veľmi nebezpečné. Čiže opakujem, musíme sa pobiť o to, aby to referendum bolo nakoniec. Sú na to právne kroky, lebo to uznesenie je fajn, ale nie je to 100% z toho politického právneho hľadiska, z nášho pohľadu. Mm, súhlasím s tým, um, aj právne. A tu by som uh, je v podstate tak trošičku potvoril dvieta uh, eh, do otázky, akú, akú potom má vôbec v skutočnosti moc ten človek, ten občan, keď eh, ehm, v tom, referende, v tom referende mu ústava dovoluje, e, e, ja som aj vravila v znielke, že aj v článku mám napísané, že na jednej strane vám ústava v tom článku 93 odsek 2 e, dovoluje sa rozhodovať o otázkach verejného záujmu, ale hneď je v článku 3 znegované tým, že nemôžu občania rozhodovať o základných právach, o slobodách, o daňových veciach a podobne. E, ja s tým by som osobne nesúhlasila, pretože potom ako veď aj daňové otázky a otázky základných ľudských práv sú vlastne mhm. otázky toho, čo ľudia žijú v spoločnosti, tak to hlava neberie, že človek, čo je, a je to takisto otázka verejného záujmu, uh, buď teda človek je nositeľom moci eh, v štáte, v spoločenstve, ktoré si zriadil. My dnes už tá veľmi vnímame komplikovanie, ale proste si je treba predstaviť. Ja si stále predstavím takú nejakú e, prvotnopospolnú spoločnosť, spoločnosť, ohradenú pločikom, v ktorej sú ľudia, ktorí sa teraz dohodnú, že to, čo povieme, tak toto bude platiť tej našej osade. A to isté je štát, ale má už to množstvo ďalších aj, aj funkčných uh, komplikácií, ale nejde o nič iné, než o to, že v nejakej e, na nejakom opločenom území, ktoré sa má chrániť pre to spoločenstvo ľudí. To spoločenstvo ľudí rozhoduje, ako my budeme žiť, aké dane budeme platiť. A forma uh, tej demokracie, ktorú sme si zvolili, ktorú prenášame na zopár ľudí, to, čo budeme robiť, podľa môjho názoru, aj tak, ako je ten článok 2 postavený v tej ústave, a preto som vravela, ústavu nemožno Eh, vykladať zúženie, že odoberať o tie práva, iba rozšírenie. V článku 3 ale je už napísané to zúženie, že teda, ale nie, je v otázkach základných práv, ani nie v otázkach daní, tam nemáš ty občan čo rozprávať, čo opakujem, toto je podľa mňa nešťastné ustanovenie a bolo by ho treba zmeniť. Ale teda vráťme sa k tej podstate, k tej materiálnej podstate, lebo sme materiálny právny štát. To znamená, občan je najvyššia moc v štáte. A keď sa občania rozhodnú, že a občania sa môžu rozhodnúť, že my ani nechcú mať dane, to je môj osobný názor a chceme mať iný systém. A kde je napísané, že práve tento systém, ktorý fungujú dnes, funguje dnes, je ten, ktorý tu musí už ostať. Veď pred pár rokmi bol systém iný. Takisto sa hm. aj po nás určite ten systém zmení. Ale to znamená, že že nie je možné tak rigorózne brať veci, že teraz, nie, že teraz, keď ja ako občan, v ktorom štáte som sa narodila, ja prispievam na ten štát, produkujem, ja nemám právo potom nakoniec povedať, kam tie moje peniaze pôjdu. A toto je v tej ústave, v tom článku 93 odsek 3. Ale teraz znova. Občan je, občan, občan je ten, ktorý má moc, veď z občanov sa skladá štát. Tak e, to, čo sa stalo, ja vlastne vnímam tak, že Pelegrini zobral občaku, ide tu o tú otázku proti ruských sankcií, samozrejme, ale ja to vidím ako väčší problém. Posunul laťku neskutočne vysoko tým, on povedal, on vlastne to povedal, že, obč- že vláda predsa vie, čo má e, v Bruseli presadzovať, vláda vie, aké záujmy majú občanov a nebude snať občan ten, ktorý bude hovoriť, ako si on, ako sa teraz v tom štáte bude vládniť. Čiže on vyslovene vylúčil vládu občanov v štáte. A úplne, úplne až zvrhle, lebo toto hm. povedal. Vláda vie, čo má robiť a občan hm. nebude jej hovoriť, čo má robiť. Tak ja, ja. Toto je nebezpečné a ešte, ak si naštudujete jeho oficiálne písomné rozhodnutia, ale aj to, to, keď si to vypočujete aj zo zaznamu, to, čo predviel na tej tlačovke, Úprimne povedané, my sme e, v rámci Slovenského hnutia obrody viacerí e, počúvali naživo toto mhm. jeho stanovisko a my sme si mysleli po prvých minútach, že to nie je Pelegrini naživo, ale ešte nejaká mhm. umelá inteligencia. <laughs> Lebo on také hlúposti táral. No a čo nám utkalo v pamäti pre iných hlúposti je to, že podľa neho Pelegriniho je, Sloven- je pojem Slovenská republika vágný pojem, neuchopný. Čo si pod tým máme predstaviť? No toto, keď povie prezident štátu, tak ja už potom <laughs> naozaj neviem, ako to komentovať, ale ja som to povedal včera v jednej diskusii, myslím si, že o pána Bielika, keď som bol, že ak prezident Pelegrini pre ňoho je, je spojenie Slovenská republika vágný pojem a nevie, akože, čo, akože, čo predstavuje Slovenská republika, tak by mali zokamžite k lopate a vzdať sa mandátu prezidenta Slovenskej republiky, pretože nikdy si nezaslúži taký človek. To je môj oficiálny postoj k tomu a ako naozaj komentovať to, keď prezident štátu nevie a on povie, že názov štátu je pre neho vágný pojem a nevie, ako ho má uchopiť v tejto situácii, tak to je podľa mňa absolútny škandál. A takýchto škandálov sa teda dopustil, oba včera, nie včera, ale pred pár dňami, V tom rozhodnutí som, keď ho komentoval na tlačovke, e, niekoľko takýchto škandálov mal. Ďalšie som spomínal s tou umelou inteligenciou, ale hovorím, my sme mali pocit, že on je umelá inteligencia, nie je to Pelegrini ako človek naživo neuveriteľné veci tam on pustil do eteru. Veľmi neuveriteľné veci. A to je to, hovorím, to je tá, to je, tá lekcia sa stále posúva do vyšších a vyšších absurdít, pretože ja som počas covidu veľmi uh, ehm, byla na poplach, keď sme museli preukazovať, uh, že my ale máme potrebu riadne dýchať. Hej? Že aké rúško, hm. veď ja potrebujem riadne dýchať. A teraz sa, sa vedecké kapacity a právnici E, doslova predháňali v nezmyselnostiach, pretože uh, pri všetkej skromnosti tie zmyselné veci som tvrdila ja a ešte mm, zo pár právnikov, alebo teda ani možno, že nie právnikov verejne, lebo títo sa aspoň z mojej advokátskej obce neozývali, poučení už tým, že ak sa ozvu, tak budú mať tie isté problémy, ktoré ja. Čiže uh, pracne teda ľudia v zdravej mysle museli vysvetľovať, že ale veď my musíme dýchať, veď dýchanie je tá základná funkcia fyziologická, biologická. Teraz sa tu dokazovali otázky saturácie, krvi, kyslíka a ja neviem, aký... Ja som proste vravila, stopnime to. Preboha, veď my nemôžeme vysvetľovať veci, ktoré sú ktoré sú biologicky prirodzené, nemôžeme ich dokazovať, že ja potrebujem riadne dýchať. A toto, čo teraz vy vravíte, že ten vágný pojem Slovenská republika, ja som to samozrejme že postrehla, je, je z tej istej, z toho istého nezmyselného šuflika, kde, e, a netreba sa dať do toho zatiahnuť, kde sa má vysvetľovať a polemizovať, že čo sa myslí pod slovom Slovenská republika. To je točne veľmi nebezpečné a ďalej nás to posúva, teda do ďalších absurdít, kde budeme o chvíľočku, ja neviem, čo musieť vysvetľovať, že čo je to život, že čo je to právo na život. Toto sú tak nebezpečné kroky, ktoré si, e, ktoré si naozaj ľudia v tom behu denodenom ani neuvedomujú. Áno, áno, no tak, e, tak v tejto situácii je to tak, ako ste spomínali, teda, že tá loďka sa posúva alebo znižuje naozaj, už o, e, oni nám chcú nahovoriť e, tieto elity, čo nám nezvládnu, že e, no nahovoriť, oni robia všetko preto, aby Slovenská republika ako štát bol iba na papieri. Hej, mal svoju symboliku, mal svoj názov, mal svoje hranice zatiaľ, ale na papieri. Ale, ale výkonom politiky uh, budeme ešte viac na tom, budeme na tom ešte horšie, ako keby sme iba kolónia. A pretože naozaj my dnes ekonomicky, politicky, mediálne sme úplne mimo, nie sme svojoprávni ako štát a ešte dokonca aj týmto vyhlásením prezident Pellegrini sa dopustil toho, že povedal občanom, že vlastne spochybnil, čo je to Slovenská republika. To ne, nedá sa nejako uh, uchopiť právne politicky. Je To je teda čo neuveriteľné, na, na týmto, keď sa človek zamyslí, tak a ke, kebyže toto povie Čaputová alebo Kiska, dobre by som malou rukou, oni na to majú mentálne kapacity a sú za to platení, aby také hlúposti tárali, ale keď to povie Pelegrini, ktorý sa stával do pozície, že je teda prezident Dajte mieru... Dajte tam ten istý dôvod. Ten istý dôvod. Áno, áno, áno. Veď, tá, tá, tá, tam, tam smerujem, že, že sa stal do pozície, že prezident mieru a oslovoval Slovenky, Slováci a milión vlajok štátnych má za sebou počas kampane a podobné veci. A si všímate, ako pekne krok za krokom to všetko odburáva. Dokonca už vo svojich príhovoroch už nehovorí Slovenky, Slováci, spoluobčania. Ale aj v tomto príhovore, alebo v tomto e, hodnotení našej iniciatívy už použil e, spoluobčania namiesto Slovenky Slováci. Čiže to sú také postupné kroky salovou metódou odbúravať to slovenské, to národné, to vlastenectvo. A to, že to Peter Pellegrini robí v podstate v druhý rok, čo bol zvolený za prezidenta, e, tak je signál a jasný signál toho, a to odmietnutie, protiústavné e, odmietnutie vyhlásenia referenda je len taká posledná kvapka do toho pohára, že Petr Pellegrini nie je slovenský, nie je tu pre ľudí na Slovensku, neobhajuje slovenské národné záujmy, ani nebude, že je presne na tej istej úrovni ako Korčok Čaputová a o čom svedčí, odbočím teraz do politiky, pred pár dňami bol na takom samite, kde verejne povedal, že Slovenská republika E, musí zvyšiť e, výdavky na zbrojenie až na tých 5%, čo je, čo je úplne neuveriteľné, že toto povie akože prezident mieru. Takže žiadny prezident mieru, žiadny proslovenský e, politik, štátnik, súčasť liberálnej bandy, súčasť liberálnej, liberálnej mafie. Toto je Petr Pellegrini. To už dnes môžeme jasne povedať. Chcem sa vás ešte opýtať, lebo viem, že ste tiež časom uh, obmedzení na uh, dnešné relácie. Čo vidíte mm. teda robiť proti tomu? No, my sme konzultovali s právnikmi, mm, čo je najlepšie v tejto situácii urobiť. Ako som naznačil, my sa to referendum chceme pobiť, pretože tá otázka je čistá právne, formálne. Eh, my nie sme otvorene mentálne zaostali ľudia, aby sme išli do ulic s niečím, čo by bolo právne nie v poriadku. Čiže tá otázka je čistá. dokonca my, ja len pripomínam, my v referende v otázke sme, alebo nežia, nie, že sme nežiadali stále, tá vec je živá, my nežiadame, aby Slovensko rušilo sankcie voči Rusku, pretože Slovensko sankcie ako štát nezaviedlo, nemôže ich rušiť. My žiadame, aby Slovensko neuplatňovalo sankcie voči Rusku a to je veľký rozdiel, pretože sankcie zavedla Európska únia. To je prvá poznámka, to som sa zdôrazil, vždy to zdôrazil, aby neprišlo k omilu. No a po konzultácii s právnikmi e, najschodnejšia cesta je momentálne podať ústa, ústavnú sťažnosť na prezidenta Pelegrino na ústavný súd Slovenskej republiky, pretože no, porušil z nášho pohľadu nielen občianského, politického, ale aj právneho ústavu Slovenskej republiky. Som to na úvod spomínal, vy si to spomenuli veľmi presne. A budeme žiadať ústavný súd Slovenskej republiky, aby túto sťažnosť prešiel, aby povedal, že áno, Peter Pellegrini je vinný lebo porušil ústavu Slovenskej republiky a Slovenské hnutie obrody bolo v práve, je v práve a budeme ústavný súd žiadať, aby vrátil celú túto vec na začiatok. To je možné pri podaní ústavnej stiažnosti a budeme žiadať, aby prezident Pellegrini na základe rozhodnutia ústavného súdu, ktorý povie áno, Petr Pellegrini ste vinní, lebo ste porušili ústavu, budeme žiadať, aby referendum prezident Pellegrini vyhlásil. Takže na tomto momentálne pracujeme a toto chceme v najbližších dňoch realizovať. Ja si osobne tiež uh, e, vravla som teraz svoj názor, považujem tú mhm. otázku za postavenú právne v poriadku a ak by nebola v poriadku, tak si môžete byť istý, že doktor Harabin to by sa ani potom nepodpísal. Čiže no. ak sa pod niečo, všeobecne, ak sa pod niečo Harabin podpíše, tak určite Harabin uh, e, veľmi dobre číta veci, ktoré, teda načítava veci, vníma a rozumie veciam, ktoré podpisuje a rozhodne by nepodpísal niečo, čo by bolo nevykonateľné. A tak ako som aj vravela, a je právne, je povinnosťou štátu e, vykonať e, vôľu ľudu a nie ju nevykonať. Pelegrini tu doslova povedal ľuďom, že nie. A tom, aj v tom prednese, o ktorom hovoríte, on, no, teraz ho v rýchlosti nenájdem, ale ak si ho vypočul poslucháči, je tam povedané, kde teda ten kontext, že vláda vie, e, teda čo má robiť e, v Bruseli a e, občania nebudú teda sami, jej, sami o týchto otázkach rozhodovať a nebudú teda, <laughs> povedal vlastne to, že občania si nebudú sami rozhodovať o svojich životoch, nebudú si sami vládnuť a toto je pre mňa niečo tak absurdné, okrem tých iných všetkých vecí, o ktorých aj vy vravíte, že, že pre ňoho Slovenská republika je, je nehmatateľný pojem, Aj. čiže to sú tak vážne veci, ktoré, ktoré sú No, veľmi vážne veci. A ešte, môžem ešte jednu poznámku. Toto je aj memento, zdvihnutý vadovný pres pre občanov Slovenskej republiky a my, my to takisto hovoríme, hovorí to aj kolega Harabín, častokrát aj ďalší normálni proslovenskí politici, aktivisti, ľudia, štátnici. Tu sa opäť ukazuje, aké je dôležité, aby vo voľbách ľudia konečne nevolili menšie zlo, Hm. To je, opakuje stále do kolečka dokola, že ľudia volia, volia menšie zlo a potom po roku sú prekvapení pre Boha, čo som to volil. To stále opakujeme, nevolte menšie zlo. To menšie zlo je vždy zlo. Volme dobro. A keď mi niekto povie, že nie je z čoho vybrať, po, konkrétne poviem o politických subjektoch na Slovensku. Na Slovensku momentálne máme cca 160 politických subjektov, ale približne 100 politických subjektov je v likvidácii, čiže nám zostáva 60 politických subjektov. Dobre, kvôli volebnej kaucii tých 60 politických subjektov možno bude kandidovať 15, 12, 17, to je jedno. Ale stále je čo vybrať. Čiže nemusia ľudia voliť stále tých istých. Môžu vybrať aj v komunálnych krajských voľbách, kde nie, nie je volebná kaucia, môžu tieto menšie subjekty kandidovať a môžu ľudia podporiť ich kandidátov, aby začala tá zmena aj od spodu eh, v krajských a území a miestnych samozprávach. Čiže je je, čo, je z čoho vybrať a naozaj tá ponuka je, je, je veľmi bude zaujímavá. SHOčko bude kandidovať? Uh, kam myslíte? Do uh, parlamentných volieb najbližších. Nevieme, či budú mm. predčasné alebo riadne. No my v každom prípade v roku 20, 2026 budú krajské komunálne voľby, chceme, chceme sa ich zúčastniť mhm. a takisto v roku 2027 chceme ísť a chceme sa zúčastniť volieť. Našim cieľom by aby zastupcovia slovenského hnutia období už sedeli v Národnej rade, po prípade mali aj e, vládny mandát. To, ako formou to bude, či to bude kandidátka slovenského hnutia období, alebo sa spojíme so spojencami z tejto úspešnej iniciatívy a vytvoríme volebný blok e, poctivých, normálnych aktivistov, ľudí, ktorí to myslia dlhodobo, svojimi skutkami dokazujú, že to myslia úprimne, čo sa týka Slovenska a ľudí na Slovensku. To je všetko otázka na vývoj, ale ja to poviem takto. Aj napriek tomu, čo Pelegrini, jeho, jeho ľudia a tie liberálne médiá spúšťajú proti nám a proti mojej osobe, čo zvyká tej petície, Uh, je, je to tlak, ale každý, kto ide do takýchto vecí, s tým musí počítať. Ja som s tým počítal aj počítame, ale viete, mňa to teší. Lebo to je najlepší dôkaz toho, že im vadíme a že im zavadziame a stúpame na otlaky. A to je pre mňa v podstate to najlepšie vysvedčenie, že im vstúpame na otlaky. Takže ja som v podstate šťastný, že to takto prebieha, že sa uchylujú k hlúpostiam, k podpasovkám, idú, idú spochybňovať e, veci, ktoré sa nedajú spochybniť. Je to, je to dobrá vysačka pre slovenské hnutie obrody a ako ste povedali na začiatku, nie prvá, ďalšia, e, ďalšia vysačka kvality a nás to teší. Takže budeme makať aj naďalej, a, a nedarujeme im jednoducho nič. My jednoducho budeme obhajovať slovenské záujmy aj záujmy slovenských občanov. A chcem sa ešte opýtať, ak by boli napríklad predčasné voľby parlamentné, pretože e, sa povráva to všeliak a no, dosť vážne o tom, aj keď mm, ako vážnosťou brať Matoviča, ale nepodceňovala by som jeho, mm, jeho ani cirkusové vystúpenia, ktoré má, pretože sa mi e, častokrát skrývajú naozaj e, vážne informácie. Uh, Matovič nie je hlúpy človek a je to proste práve, že e, liška vybitá, ktorá, ktorá má dopredu každý jeden ťah e, premyslený. Uh, ale je v jeho informáciách uh, určite. Sú, sú to, človek, keď, ktorá musí poznať aj názory a kroky, musí mať načítaného svojho protivníka, to je bez debaty. Takže uh, Matovič uh, dal jedno video, ktoré práve preto hodnotím veľmi zaujímavé, už či tak alebo onak, ale je veľmi zaujímavé, ktoré hovorí o v Ficovom podvode, ktorý chce urobiť v súvislosti s druhým dôchodkovým pilierom, z ktorého chce vyťahnuť peniaze a vsunúť ich do uh, už ďalšej plánovanej konsolidácie, čím vlastne ušetrí peniaze na to, že nebude treba siahnuť priamo občanom na nejaké peniaze, ale teda vyťahne to cez ten druhý pilier. A keď teda toto zrealizuje, tak potom vyhlasí, malo, malo, malo by to byť rok pred tým 27. rokom, teda pred riadnymi parlamentnými voľbami. A týmto že vraj slnkovým ťahom urobí to, že mm, ostane, mm, ostane ako nepoškvrnený tým, že by ešte ľuďom siahol na ďalšie peniaze, ale zároveň vyrieši e, nedostatok financií, e, ktorú potrebuje, teda tú konsolidáciu tým, tým si vybaví. No a preto ale bude musieť teda urobiť voľby predčasne rok vopred, pretože ak by to celé, celý tento plán posunul do volebného, predvolebného roku, no, už by teda vlastne dôsledky toho celého znášal a to už vlastne by uh, smer a jeho teda potopilo. Čiže uh, e, to Matovič a vysvetľuje to tam uh, veľmi podrobne, uh, že ráta, Matovič teda ráta a hovorí to s veľkou istotou, že budú parlamentné voľby predčasné. A ja sa chcem tu opýtať, ak by boli parlamentné voľby predčasné, či do týchto parlamentných volieb by ste uh, teda išli kandidovať ako SHOčko? No, najprv by som odpovedal, alebo odpovedal, prvý som, môžem jednu poznámku k tomu, čo ste povedali s Matovičom, to, čo prezentoval. Ako, ja, my sme to tiež zachytili, ja osobne, je to veľmi logický by som povedal, na Matoviča je to, hm? <laughs> na Matoviča je to veľmi logický výstup, čo prezentoval, ako ste to popísali, a nie, nie, nie nereálny. Ako je, po, po tom, čo sa deje na Slovensku s referendum, s Marenými a už sa nečuduje ničomu, a toto môže byť reálny scenár, ako to Matovič e, e, než vymyslel v popisnom videu, No a pokiaľ ide o predčasné voľby, my ako slovenské hnutie obrody, my sme pripravení. Či budú predčasné voľby, či budú v riadnom termíne, či, či krajské komunálne voľby. Dokonca my sa pripravujeme na prezidentské voľby, tie budú v roku 2029. A tu chcem tiež povedať to, že že urobíme všetko preto, aby v roku 2029 zasadol do prezidentského paláca normálny proslovenský politik, ktorý dlhodobo dokazuje e, aj z právneho hľadiska, ale aj z politického, ale hlavne z toho právneho hľadiska, že to má v hlave upratané, má skúsenosti, má výsledky svojej práce, zaslúži si byť prezidentom Slovenskej republiky. Všetko preto robíme. No, ja som absolútne pochopila tento <laughs> váš aj, aj prednes k tejto otázke, k tejto téme. Takže ešte niečo dodáme? Čo ten, ten čas, ako teraz sme sa dohodli, že do jednej by ste by ste boli? E, ja, ak môžem, ja len na ja by som sa chcel aj toto cestu poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali pri zbere podpisov, všetkým občanom, ich takmer 400 tisíc, ktorí podpisy, kedy petíciu podpísali, aj ja veľmi pekne za to ďakujem a chcem ich poprosiť, aby sa nenechali znechutiť um, ehm, Pelegrinim a médiami liberálnymi na Slovensku. Sú to, sú to špinavé politické ťahy, ale vieme, v akom eh, štáte žiaľ žijeme, aké sú pomery na Slovensku, ale aj ich chceme zmeniť. Vieme, kto je Pelegrini, prepáčte, že vám do toho skočím, a vieme, kto je Pelegrini, lebo ak raz niekto dokáže eh, urobiť taký bezcharakterný, lebo ja to, ja to považujem za bezcharakterný ťah, že z pozície predsedu Národnej rady si sám vyhlásim voľbu, do ktorej sa prihlásim a takto vyhrám, tak toto je podľa mňa, to už sa to už sa ani nedávne o nejakej, je to právna otázka, ale to už je, to už je skutočne bezcharakterné niečo. Hej? Čiže, no, ako je, tento človek to je, to je sutren. No a teda, aby som tú myšlienku dokončil, tak e, aby sme sa nechali znechutiť týmito ľuďmi a stále prizvukujeme aj našim ľuďom, našim členom, aktivistom, spolupracovníkom, nenechali sa znechutiť e, Brnolákovci, Štúrovci, ani Štefáni, ani Hlinkovci a vďaka ním máme Slovenskú republiku. I je síce taká, aká je, ale na našej generácii je, aby sme ju postavili na nohy, aby nebola Slovenská republika vládny pojem, ako pre pána prezidenta Pelegrini, aby to bol suverénny štát. A toto je naša dejná úloha, dejné poslanie a preto chcem všetkých vyzvať, aby neboli znechutení. Ideme ďalej, podáme tú ústavnú sťažnosť na prezidenta, máme pozitívne myslenie a za to referendum budeme bojovať až do úplného konca, aby bolo na Slovensku referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku. Tak veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas, že sme si vedeli to tak v rýchlosti som zo základu rozobrať, eh, čo sa stalo a určite sa ešte v ďalších reláciách eh, stretneme a um, chcela by som teda aj tie otázky toho politického charakteru, predvolebného charakteru, lebo naozaj ja to vnímam, že tu nám budú nejaké politické uh, otrasy a a tak ako tento vývoj dnes ide, kde sa občanovi skutočne už odoberá jeho základné právo, to je referendum, to je právo, aby o tom rozhodol, čo a ako bude žiť a čo z jeho vrecka bude financovať, tak toto je naozaj trzovka, ktorá, ktorá, ktorá proste nemá, nemá miesta a teda jednoducho takto spoločnosť fungovať nemôže. Takže Pán Roberto, švedia ja vám veľmi pekne ďakujem. A ako vy vravíte, nie je otázka či, ale kedy. Takže určite sa, určite sa ešte aj uh, na, v mojej relácii uh, stretneme a potom rozoberieme ďalšie zaujímavé témy. Takže ja vám prajem ďalej príjemný, pracovný ešte dneska deň, potom pekný víkend a všetko dobre aj SH držím prsty, aby sa aj s touto referendovou otázkou to uh, úspešne ukončilo. Pekný Ďakujem pekne a prajem vám aj všetkým poslucháčkom, poslucháčom krásny slnečný víkend. Nech sa všetkým darí. Ďakujeme. A ešte predsa na záver, ja budem v tej druhej časti rozoberať eh, z, uh, budem uh, komentár docenta Drgonca k týmto otázkam referendovým, uh, teda celý chceli. Nie je to až tak veľa, ale potom, čo za tej, do tej hodinky dostaneme, určite menej to pár strán, 3, 4, 5 strán. Uh, sú tam veľmi zaujímavé myšlienky, takže potom e, odporúčam kolegom vašim, teda môj, mojim kolegom, vašim právnikom, aby si no. aj e, túto časť vypočuli, ak budú mať záujem, pretože docent Gonec to tam veľmi pekne rozoberám. Takže ešte no. raz. Pekný, krásny víkend. Ďakujem podobne, všetko dobré, pekný víkend. Do počutia. Takže, milí poslucháči, milí priatelia, toľko k eh, tej, také, takým základom toho problému, ktorý tu vznikol, ale ktorý je veľmi vážny, pretože mňa uráža, aby jeden Pelegrini, ktorý sa dostal podvodom na, do svojej prezidentskej uh, funkcie, a je to môj právny názor, aby tento človek mi povedal, že vláda vie, čo má robiť a ja teda nemám, nemám čo svojim hlasom hovoriť. <laughs> Tak ako toto nie. No a po ďalšie ostatné skutočnosti, ktoré s tým súvisia, že Slovenská republika je vážny pojem a podobne, teda neuchopiteľný pojem. To sú tak cez čiaru veci, ktoré, ktoré teda už doslova um, musia vyburcovať eh, si každého, aby aby sa tu nám veci zmenili eh, k inému, pretože týmto spôsobom naozaj nasledujúce generácie už vôbec nebudú mať, ale že vôbec nebudú mať čo hovoriť k svojim, k svojim životom. A toto je, to je veľmi nebezpečné. Takže dáme si prestávku a postrehla som jednu ruskú skladbu. Myslím, že nejaká mládež spieva, ktorá bola tak nebezpečná, tá skladba, že kto ju Um, uverejňoval alebo teda púšťal na svojich kanáloch, tak e, mal zo strany samozrejme demokratických e, štátov uh, veľmi veľké aj problémy, pretože demokraciu ohrozovať nemôžeme. Neviem, v čom tá spadba vadila, ale proste jednoducho bola to doslova doslova toxická, alebo možno ešte aj je, veľmi nesledujem tieto veci s vypínaniami vedov, uh, ale svojho času, e, neďalej toho súčasného času, bola tak toxická, že kto to zverejnil, tak, e, tak bol vypnutý. No tak dúfam, že nám po tejto skladbe, peknej ruskej, mladých ľudí, a, a naozaj taká, taká pekná skladba. Dúfajme, že nám slobodný vysielač neodpája a budeme pokračovať v druhej časti, v ktorej si prejdeme uh, výklad uh, ústavy uh, k referendovej uh, otázke, k referendu ako takému. Uh, z komentára docenta Dagonca. Takže poďme si trošku zatancovať. Počúvate slobodný vysielač. Ми сікмабой, сікмабой, сікмабой Каждая девчонка хочет танцевать с тобой Сігма, сігмабой, сігмабой, сігмабой Я такая вся, что добиваться будешь год Сигма сігма Takže sme ostali, dúfam, že na linke, e, že nás teda nikto, slobodne vysielam, že nikto neodpojil po tejto skladbe, ktorá je pre e, demokratické sily v Európe a vo svete veľmi uh, nebezpečnou skladbou, priam toxickou. Určite to vám nebolo um, ťažko rozumieť, takže boli veľmi nebezpečné. Tak uh, pokiaľ teda ostávame spojení, budeme pokračovať. Pre poslucháči, dneska máme tému e, referendovej otázky zmareného referenda, ktoré iniciovalo e, Slovenské hnutie obrody a e, človek o funkcii prezidenta republiky Peter Pellegrini e, to referendum nevyhlásil e, pre viaceré dôvody, o ktorých sme sa rozprávali aj priamo s predsedom Slovenského hnutia obrody pánom Robertom Švecom, kde tá hnutie bolo iniciátorom tejto referendovej otázky. No a v druhej časti relácie si rozoberieme e, referendum, ako je v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky upravené. A ono teda obraz sa, obraz sa vytvorí a vykreše sa z toho niečo, pretože poďme teda na to právne. Ja som dala aj, uverejnila dneska článok v, na voči štátu KSK, kde citujem aj e, z ústavy článok 93 odsek 2 odsek 3, kde odsek 2 hovorí, že referendum sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Hneď ale za tým ide odsek 3, Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Ja som sa k tejto otázke vyjadrila počas relácie, takže tam si to môžete dohľadať. A poďme teraz ale na ten e, odsek 2. Referendum sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. E, e, tu povedal Peter Pellegrini, že pokiaľ vláda rozhodla o týchto otázkach, a priamo to situuje na mm, teda otázku vyjadrenia sa k sankciám v Európskom parlamente, kde vláda zahlasovala asi za tieto, za tieto Naozaj je už ťažko sledovať, za čo sa hlasuje, za čo sa nehlasuje, pretože Fico jedno rozpráva doma, potom sa inak hlasuje v parlamente, potom znova to inak interpretuje doma. A mm, ja osobne nemám čas iba vyhranený na to, aby som konfrontovala vyjadrenia predsedu vlády a vyjadrenia politikov presne s tými krokmi, ktorými, ktoré robia v parlamente. Čiže a, a, a to sledujem veci. Tak bežný človek musí mať toho buď totálny chaos, alebo, alebo je tak, je, je, alebo že je v úplne inej realite, než ktorá, než ktorá je skutočná. Takže uh, e, Pelegrini na Margo, e, na Margo toho článku 93 odsek 2, že referendum sa rozhoduje o dôležitých otázkach verejného záujmu. Povedal vlastne, že pokiaľ vláda o tých otázkach rozhodla v Bruseli, konkrétne o otázke protirských sankcií, tak už občania sa tomu nemajú čo vyjadriť. A znova vás zopakujem, mňa táto jeho myšlienka, pre tých ďalších nezmyslov, ktoré tam sú, dostala, pretože, uh, pretože Pánovi Pelegrini mu odkazujem, že ja som ten človek, ktorý rozhoduje o svojom živote a otázkach tohto štátu, tak ako všetci ostatní občania. A vláda má iba sprostredkovanú právomoc. To, že ja vláde poviem, nie, že jej odovzdám svoj hlas a ona realizuje za mňa svoju moc, neznamená, že ja nemôžem vo veci konať. A o tom je to referendum. To je analogia, ako keď by ste splnomocnili advokáta v konaní, ktorý teda mm, prehlási na pojednávaní, že teda e, súhlasí s návrhom na rozvod manželstva, on to povie za vás, ale vy sa ohradíte, poviete, nie, nie, nie, ja, ja, ja s tým nesúhlasím. No a sudca vám povie, ale nie, vy už nemôžete do toho hovoriť, lebo vy ste si splnomocnili vášho advokáta. A ten povedal, že vy sa rozviesť chcete. Ale ja sa nechcem rozviesť, nás to nezaujíma. Vy, vy tu nie ste od toho, aby vy ste hovorili opak toho, čo povedal váš advokát. Vy ste mu dali svoju plnú moc a teda bude tak, ako on povie. A on povedal, že vy chcete rozvod, tak vy chcete rozvod. Takže tá istá hlúposť nastala, e, tá, tá istá hlúposť e, nastala na základe vyjadrenia Pellegriniho, ktorý na margo toho, že vláda povedala sankciám áno a občania 450 tisíc plus minus sa vyjadrili, že oni sa nevyjadrili, že nie, ale chcú o tom referendum, takže s týmito hlasmi môžeme počítať, že nie. Ona Merko toho povie, že mm, vláda povedala, že chcete sankcie a vy nebudete hovoriť, že ich nechcete. Advokát povedal, že sa chcete rozviesť a vy nebudete hovoriť, že sa nechcete rozviesť. Takže do tejto absurdnej situácie sme sa s týmto, s týmto Pelegrinim, falošným prezidentom, prezident dostali. A že je falošný prezident, rozoberám v mojich článkoch e, e, v súvislosti s jeho kandidatúrou na prezidenta republiky. No a poďme teda do e, ústavy, do komentára ústavy k tomuto článku 93.2. Ja som už v úvode relácie prečítala, um, hovoril mi počas pesničky zo štúdia technik, aby som viac vravila do mikrofónu, že ma je malo počuť, tak uh, dúfam, že ma bolo počuť pred chvíľkou, lebo som znova bola trošku od neho nejak stiahnutá od telefónu. Nie som zvyknutá cez telefón vysielať, tak ak, tak si ho trošku dám na nejakú tú podložku. Dúfam, že to bude dobre, ak to nebude dobre počuť, tak poprosím technika, aby mi dal vedieť. No takže e, referendum e, v judikatúre ústavného súdu, taký úvod som prečítala už na začiatku relácia, ja ho zopakujem. E, cyklicky opakovaným zámerom politických elit Slovenskej republiky je presadenie výkladu, ktorým sa referendum zmení na plebisty. Uh, e, znova tu dám poznámku svoju plebisty a referendum, referendum sú dve veci, pochopíte z úvodu citácie. Zo záveru, pardon, citácie. Čiže je zaujímavým zámerom politických elít na Slovenskej republike, Ja to píše v roku 2007 doktor Drgoniec. situácia sa k dnešnému dňu pomaly 20, 20 rokov nezmenila, teda je presadenie výkladu, ktorým sa referendum zmení na plebiscit. V tejto otázke sa však celkom jednoznačne vyslovil ústavný súd, ktorý v konaní o výklade ústavy 21. maja 1997 uviedol, citujem. Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanom štátu, aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. Musím do toho skočiť. To je to, čo povedal Pellegrini, že vy nebudete pôsobiť. Vy nebudete spolupôsobiť pri tvorbe štátnej vôle. Povedala vláda, že sa chcete rozviesť, tak sa chcete rozviesť. Povedala vláda, že chcete sankcie, tak ich chcete. Pokračujem ďalej v citácii toho uh, rozhodnutia ústavného súdu. E, občania v referende uplatňujú toto svoje oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky. Toto je veľmi podstatná veta. Hlasovanie občanov bez právnych účinkov je ľudovou iniciatívou plebiscitom. Tu sa poukazuje na ďalšie uznesenia a, e, ústavného súdu, ktoré sú v zbierke nálezov ústavného súdu. To znamená, že referendum je inštitút na spolupôsobenie občanov pri tvorbe štátnej vôle. Referendum. Eh, v referende sa uplatňuje toto ich oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky. Je to veľmi vážna vec. Je to v podstate zákon. Čo si ľudia odhlasujú, to je zákon. On má takéto isté právne účinky. Preto je obava pustiť ľudí hlasovať. Pretože parlament odhlasuje niečo, čo môže byť hlúpy zákon. Ale ak občania odhlasujú niečo, a, a aj by to bol hlúpy zákon, tak ale to chceli. Dúfať, ak to raz občania chcú, je naozaj ten, eh, to referendum má eh, ako všetko dve strany, je minca o dvoch stranách. Si občania môžu odhlasovať aj hlúposť. Ale keď to občania chcú, môžeme brať my vôľu občanov. Sú to veľmi vážne, nielen právne, ale aj etické otázky, ktoré nejdeme to teraz rozoberať, ale referendum, výsledky referenda majú právne účinky, to znamená, je to sila zákona. Ideme ďalej e, v citácii toho rozhodnutia ústavného súdu z maja 97. Účelom referenda je zabezpečiť občanom štátu ako nositeľom primárnej, originálnej moci, aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. V demokratickom parlamentnom systéme, tak ako je zakotvený aj v ústave, však občania sami uznávajú, že ich originálna moc je obmedzená ústavou, ktorú prijal ústavodárny orgán, ktorému občania delegovali svoju moc. Ak ústava na jednej strane priznáva občanom právo rozhodovať o niektorých zásadných otázkach týkajúcich sa verejného záujmu priamo v referende, to je ten článok 93 2, na druhej strane toto ich právo zároveň obmedzuje tak, že vyslovuje zákaz, aby niektoré otázky, tak ako napríklad otázky základných práv a slobôd, boli predmetom referenda, to je článok 93 odsek 3, respektíve zakazuje referendum o tie isté veci uplatňovať, e, teda opakovať do uplynutia troch rokov od jeho vykonania, do článku 99,2. A ja ešte dodávam, sú tam aj tie uh, daňové, daňové uh, otázky, o ktorých nemôže sa rozhodovať v referende. zjavne asi boli prijaté po tom roku, ako je komentár ústavy, keďže o tom, zatiaľ aspoň čo čítam, sa, sa v tomto náleze, teda tento nález nekomunikuje. Teda základné právo občanov na výkon štátnej moci formou referenda nie je absolútnej povahy, vzniká a realizuje sa iba v rámci podmienok ustanovených ústavov, Tá znova sú povymenované rôzne uh, uznesenia zo zbierky nálezov a uznesení ústavného súdu. Ďalej docent Gonec uvádza, v štátoch, ktoré umožňujú občanom podielať sa na správe veci verejných hlasovaním v referende, sa častejšie nepriznala možnosť vyjadriť sa k zmene ústavy. Len v niektorých krajinách, napríklad Írsko, Polsko, Slovinsko, majú občania právo potvrdiť hlasovaním v referende tú zmenu ústavy, ktorú predtým schválili poslanci parlamentu. Celkom zriedkavo a výnimočne existujú štáty, ktoré občanom zaručujú právo zmeniť ústavu v referende bez predchádzajúceho hlasovania v parlamente. Ústava Slovenskej republiky neobsahuje výslovné ustanovenia o tom, či ju možno zmeniť v referende teda či ústavu možno zmeniť v referende, to ústava nehovorí. Uh, tu ja by som, tu ďalej sa hovorí, že ústavný súd k tejto otázke najskôr uviedol. Neviem, ja ešte som to nečítala, čo uviedol. Skúsim teda pobrať bez, ja to čítam tiež uh, eh, to celé v podstate prvýkrát. Uh, ale skúsim ja sa k tomu vyjadriť a uvidíme, či to strafím do toho názoru. Ústava neobsahuje vyslovné ustanovenie o tom, či ju možno zmeniť v referende. Keďže, ako sa vraví, E, že občan štátu je nositeľom primárnej originálnej moci štátu, tak asi logika káže, že by som mala vedieť aj v tom referende zmeniť ústavu. A ďalej sa uvádza, že výnimočne existujú štáty, neuvádza sa ktoré, ale predpokladám, že si švajčiari majú tento systém. Čiže um, je to už skutočne si vysoký level uh, tej demokracie, neviem, či to nazvať ešte demokraciou, lebo demokracia vo svojej podstate znova, sú tam aj iné prvky, ktoré nie celkom korešpondujú s tým, čo my pod demokraciou vidíme, ale dobre, nazvime si to demokracia pre tieto účely. Takže je to vysoký level demokracie, aby občania si vedeli svojim rozhodnutím zmeniť aj ústavu. E, pretože opakujem, ak, ak spoločenstvo občanov sa rozhodne ako takto žiť a vyjadria to teraz svojim názorom, Samozrejme, je tam isté kvórum eh, hlasovacie, ktoré na to, aby bolo referendum úspešné a určite eh, môže výsť, že traja občania pri istom kvore, traja občania by nám takto zmenili ústavu, ale to je potom otázka, a kde, boli tí, kde bolo tých ďalších, to tých 100%, tak e, buď traja alebo 3% občanov, tak to rozhodne. Kde boli tí ostatní? Boli na zahradke? Ako aj to zahradka je dôležitá, ale... Čiže my sa musíme rozhodnúť. Buď si chceme sami vládnuť, lebo iba ja si môžem vládnuť a mne nemôže vládnuť mm, žiaden iný človek, ten môže len spravovať moje veci, tak ako v súdnom spore. Ja som ten dominus, ktorý ja dominujem, ja, je to moja vec a ten môj advokát, samozrejme, že je v mojich službách iba za moje peniaze a musí robiť to, čo je pre mňa dobre. To isté vláda, ona je tam za moje peniaze, musí robiť to, čo je pre mňa dobre. Ale ak ja raz niečo nechcem, tak sa môže aj advokát na hlavu postaviť. A jednoducho v takom vo vzťahu právnom je dokonca aj povinný, ak nemôže ísť proti klientovi a ak by mal iný názor, je tam dokonca povinnosť aj zo strany advokáta ukončiť to právne zastupovanie. A niečo také potom by malo byť aj na strane štátu, kde by potom tá vláda povedala, no tak to dobre, tak nesúhlasíme, tak um, ehm, končíme svoj mandát, pretože nemôžeme ísť do sporu s ľuďmi, ktorí mi dali, ktorí ma najprv spolomocnili. Čiže stačí si veci uvedomovať len na príklade vzťahu klienta a advokát a hneď sa pochopí, ako funguje štát, teda občan a vláda. To nie je moja vláda. Ja jej vládnem. Tej kvázi vláde, nie ona mne. Je to úplne opačne. Ja ju platím, nie ona mňa. Čiže otázka, či by mal občan vedieť si zmeniť ústavu. No ja si myslím, že ak to iný ju má meniť, keď nie občan. Pokiaľ eh, má zákonodárny, len znova je to otázka, ako si naspadáme systém. Buď budeme, buď budeme na tej záhradke stále, nebudeme sa vôbec starať o veci správy štátu, budeme teda len svoje veci riešiť, tak potom odovzdávame moc niekomu a ani, ani, ani nekontrolujeme, ani neriešime, že ako to robia, platíme, platíme, platíme a potom v krčme nadávame, nadávame, nadávame. Alebo sa rozhodneme, že budeme si robiť po svojom teraz budeme si sami vládnuť, lebo sme nositeľmi tej originálnej moci. No a potom si vyvinieme vysoký stupeň referenda, na ktorý ale treba chodiť, lebo potom traja ľudia nám príjmu možno aj kalifát. E, čiže to sú veľmi závažné otázky. No a teraz, teda, ale za mňa, akokoľvek, áno, občania musia podľa mňa si vedieť zmeniť aj ústavu. Lebo je to o nich. Je to o tej tak som to vysvetlovala v prvej časti relácie, je to o tej osade, o plotenej, ktoré je isté spoločenstvo, ktoré samo o sebe e, má právo rozhodovať. A ak teda nedôveruje e, v to, že odovzdá svoju právomoc tam tomu, čo má najväčší kijak, ak môže sa aj tak rozhodnúť, tak ten má najväčší kiak na, na, na konduši, no tak bude on nám vládnuť. Potom aj, aj, ale aj to je dobré. Aj to je dobré. Ale ak sa 450 tisíc ľudí rozhodne, že chceme dať otázku a potom uvidíme, ako sa k nej všetci postavíme, tak toto je, a toto je potom tiež teda ďalší signál a vážny signál. Takže za mňa obča, občania by ste mali vedieť zmeniť aj ústavu e, v referende. No a teraz poďme, čo hovorí na to ústavný súd. Sme v roku 2007, ku 2007, to mali názory na, ústavný, na ústavnom súde. Takže ja sa trošku napiem. čistej vody pramenitej. Takže ústavný súd Slovenskej republiky k tejto otázke najskôr uviedol. No uvidíme, čo vymyslel. Štát samo pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, poslancov alebo priamo. To naznačuje, že i keď občania delegujú svoje práva parlamentu, predsa im zostáva ako nositeľom primárnej originálnej moci právo rozhodovať o niektorých zásadných otázkach týkajúcich sa verejného záujmu priamo v referende nezávisle na parlamente. <laughs> Musím do toho vstúpiť, ale to ešte nepoznali Petra Pellegriniho, ktorý povedal, že nie. Ideme ďalej. Právo občanov podať petíciu za vyhlásenie referenda im poskytuje možnosť realizovať primárnu, neodvodenú moc. Aj takých uh, im poskytuje možnosť realizovať primárnu, neodvedenú moc. Aj v takých prípadoch, tam asi chyba predložka V, aj v takých prípadoch, keď by parlament nepostupoval v zhode s predstavami občanov. Tu sa ho v tých otázkach sankcií uh, na, naozaj myslím, že nemáme o čom baviť. Ja si myslím, že drvia väčšina občanov je proti. To jest, ak by o niektorých dôležitých otázkach nechcel alebo nedokázal rozhodnúť. Ešte raz. To jest, ak by o niektorých dôležitých otázkach nechcel alebo nedokázal rozhodnúť. V teoretickej polohe je referendum určitou poistkou občana voči parlamentu, aby si v zásadných otázkach nechal poradiť od občanov, alebo aby občania v referende hlasovaním zobrali na seba zodpovednosť, ktorú parlament nechce, nemôže, nevie alebo nedokáže uniesť. A znova sú tu vypísané ústavné nálezy, PL a tak ďalej, tak ďalej. Od tejto všeobecnej tézy o uplatnení referenda o zákonodárnom zbore Slovenskej republiky odvodil neskôr odpoveď na otázku o možnosti zmeny ústavu v referende Ústavný súd, vo, uh, ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý vo výroku uviedol. No už ideme do ďalšieho nálezu. Alebo rozhodnutia, neviem, či to bolo nálezom, alebo, alebo čím to bolo. Čiže e, zákonodárna, teda ústavný povedal, zákonodárna moc Slovenskej republike je upravená dvojakým spôsobom. Táto moc patrí nielen Národnej rade Slovenskej republiky, ale aj priamo občan. Ústava Slovenskej republiky neobsahuje zákaz, aby predmetom referenda podľa článku 93 odsek 2 ústavy bola otázka o zmene ústavy alebo je časti. No tak to je to, čo hovorím ja. A čo som vravela aj v prvej časti relácie, že ústava sa nesmie vyspečovať zužujúco, Tie články nemôžete zúžovať, ako urobil Pellegrini, ale musíte ich vykladať extenzívne. Čím viac pod právom, ktoré teda je v tom článku, ako v tom, referendum sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu, tak medzi to patrí aj otázka sankcií, lebo to má dosah na našu bezpečnosť, moje financie vo vrecku a tak ďalej. Takže je to dôležitý verejný záujem. Takže rozhodne, že to patrí do, do tejto otázky do, tejto teda, do tohto článku. A nemôže nejaký Pelegrini povedať, že vláda povedala a ty nebudeš občan viac k tomu, čo hovorí. To je taká drzosť. No, takže podľa ústavného súdu v tom nále, e, neviem, je to 2.us 31 lomeno 97 a potom e, ďalšie ešte e, sú k tomu e, sú k tomu poznámky. Ale teda podstatné je to, že a ústava, čo povedal ústavný súd, teda, že, že ústava nemá, e, ne, ústavu nemôžeme jej výklad zužovať. A keďže to priamo nehovorí ústava, e, že mm, či môžeme rozhodovať o zmene ústavy, keďže priamo to nezakazuje, tak potom extenzívnym výkladom platí, že môžeme rozhodovať aj o zmene ústavy. V rozsiahlom odôvodnení citovaného výkladu sa okrem iného uvádza. Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanov štátu, aby bezprostredne spolupôsobili pri, pri tvorbe štátnej vôle. Občania v referende uplatňujú toto svoje oprávnenie eh, hlasovaním, ktoré má právne účinky. Hlasovanie občanov bez právnych účinkov je ľudovou iniciatívou plebiscitom. Podľa spôsobu iniciovania referendum môže byť obligatórne alebo fakultatívne. Termín obligatórny sa môže spájať s rozdielnym právnym obsahom. Obligatornosť referenda môže vyjadrovať povinnosť štátneho orgánu vyhlásiť občanmi iniciované referendum splňujúce všetky právne podmienky na prípravu referenda. Obligatornosť referenda však môže vyjadrovať aj podstatnejší znak povinnosť štátu dať občanom na rozhodnutie niektoré otázky pretože tento znak je dôležitejší ako povinnosť štátneho orgánu vyhlásiť občanmi iniciované referendum. Obligatórne referendum možno definovať ako referendum, ktorým si parlament musí nechať od občanov schváliť svoje zásadné rozhodnutie, ktoré má charakter ustanovený ústavou. Závisí od jednotlivých štátov, aký okruh, referend, aký okruh rozhodnutí určia na schválenie občanmi. Zmena ústavy je obvyklým predmetom referenda v krajinách, kde sa podľa ústavy umožňuje uplatniť priamu demokraciu prostredníctvom obligatórneho referenda. Čiže vlastne štát nemôže tam rozhodovať otázku chuda občanov. To je obligatórne. Ideme fakultatívne referendum. Je referendum, ktoré sa môže zvolať na základe úvahy štátneho orgánu alebo vtedy, keď, ustan- keď ustanovený počet voličov sa rozhodne požiadať o vyhlásenie referenda. To je ten náš prípad. Stupeň prepracovanosti zahraničných modelov je veľmi rozdielný. Akokoľvek prepracované zahraničné modely však nemôžu byť napomocné pre správnu odpoveď na otázku o možnosti meniť referendum, meniť referendum Ústavu Slovenskej republiky. Prínos porovnávacej analýzy spočíva len vo vytvorení predpokladov na e, kvalifikáciu fóriem referenda podľa článku 93 1 a ústav. Navrhovateľ a teraz ideme do prípadu, čo tu bol. Navrhovateľ požiadal ústavný súd o výklad článku 72 a 93 odsek 2 ústavy. Navrhovateľ nepožiadal o výklad všetkých ustanovení 5. hlavy ústavy, ktoré sú relevantné pre odpoveď na otázku, či ústavu možno zmeniť referendum. Ustanovenia ústavy Slovenskej republiky sa však vysvetľujú a uplatňujú vo vzájomnej súvislosti všetkých relevantných noriem. No, to, je, to je v podstate aj tiež to, čo hovorím, že ju musíte ísť úplne do široka a hľadať všetko, všetko, všetko, čo vy viete do, do toho článku uh, uh, vliať. Podľa výklad, pri výklade článku 72 a článku 93 odsek 2 ústavy sú právne relevantné aj ďalšie ustanovenia prvého oddielu 5. hlavy ústavy, článok 84 odsek 3 a 86 písmeno A, celý druhý oddiel 5. hlavy, článok 93 až 100, ako aj ustanovenia prvého oddielu 1. hlavy, článok 2, čerka 7 a tretieho oddielu 2. hlavy, článok 30. Podľa článku 2 odsek 1 ústavy. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Výkon štátnej moci priamo občanmi je samostatnou formou uplatnenia moci v štáte občanmi, ktorí sú originálnymi nositeľmi moci. Občania Slovenskej republiky svoje práva delegujú Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá vykonáva delegovanú normotvorbu. E, tento princíp článku 2 odsek 1 sa premietol do ďalších ustanovení ústav. Podľa článku 30 odsek 1 občania majú právo E, zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Ešte raz, veľmi vážny člán. Článok 38.1. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe veci priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Termín zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo nemožno uplatňovať reštriktívne v zmysle práva občanov zúčastniť sa len na uplatňovaní výkonnej moci v štáte, či už či už účasťou na výkone štátnej správy alebo územnej správy e, samozprávy. Čiže reštriktívne, nemôžno to zúžovať. Čiže znova, musíte extenzívne vypadať. Teda e, môcť rozhodovať občana na, o, na, o, svojom, o svojom živote, o svojom štáte je, je, je, je absolútna. Nesúhlasím s tým, že nie je absolútna. Čo je teda už vyjadrené v tom odseku 3, článku 93. Ideme teda ďalej v tom náleze nadväznosti na článok 2 odsek 1 ústavy sa občanom zaručuje právo zúčastňovať sa priamo na uplatňovaní každej zložky verejnej moci. Takže článok 92 odsek 2 a 3 treba spojiť s článkom 2 odsek 1 ústavy, ktorá zaručuje právo zúčastňovať sa občanom priamo na uplatňovaní každej zložky verejnej moci. Aj protiruských sankcií, vážený pán Pelegrini. Nie, že nie súlade s článkom 2 odsek 1 a, článu, a článkom 30 odsek 1 ústavy sa 5. hlava člení na dva rovnocené podiely ustanovujúce o Slovenskej republike. V prvom oddieli ústavy sa upravujú podmienky zmeny ústavy normotvornou činnosťou štátnych orgánov. Článkom 72 sa právomoc zmeniť ústavu priznáva Národnej rade. Zároveň sa ním zaručuje, že nejaký iný štát, štátny orgán nemôže zmeniť ústavu. Eh, článok 84 odsek 3 ústavy je procesnou normou ústavného práva. Upravuje procedúru, ktorá sa v Národnej rade musí dodržiavať, aby zmena ústavy bola v súlade s ústavou. Článkom 86 písmenov A sa v podstate len potvrdzuje právomoc podľa článku 72 za účelom prehľadného systematického usporiadania všetkých činností, ktoré ústavodárca zveril parlamentu ústave sa nikde nenachádza ustanovenie, ktorým by sa občania jednoznačne vzdali možnosti, ak si to bude vyžadovať potreba zmeniť ústavu. Ešte raz. V ústave sa nikdy nenachádza ustanovenie, ktorým by sa občania jednoznač, jednoznačne vzdali možnosti, ak si to bude vyžadovať potreba zmeniť ústav. A ak vieme my občania zmeniť ústavu, tak nutne vieme aj keby zmeniť stanovisko vlády k protiruským sankciám a k akékoľvek inej otázke. To, ako sme vraveli v relácii, ako mm, aj správne e, pán Švec e, vravel, tie sankcie v podstate ukladá Európska únia, nie Slovenská republika, ale uplatňovanie tých sankcií. Aby teraz sme sa rozumeli, o čom sa bavíme. A, a teda to uplatňovanie týchto sankcií e, k tomuto uplatňovaniu má čo každý občan Slovenskej republiky povedať. No, teda ešte raz, v ústave sa nikdy nenachádza ustanovenie, ktorým by sa občanom jednoznač- občania jednoznačne vzdali možnosti, ak si to bude vyžadovať potreba zmeniť ústav. Otázka ale znie, či tak môžu urobiť priamo referendum alebo prostredníctvom svojich zástupcov poslancov Národnej rady. Navrhovateľ uviedol, že článok 72 a článok 93 odsek 2 ústavy neumožňuje prezidentovi vyhlásiť referendum o zmene ústavy na základe petície občanov. Podľa názoru ústavného súdu v demokratickom parlamentnom systéme občania sami uznávajú, že ich originálna moc nie je obmedzená ústavou, e- ktorú prijal ústavodárny, ústavodárny orgán a ktorému občania delegovali svoju moc. Zastupiteľský orgán, jeho poslanci v mene občanov prijímajú právne normy, ktorými sa nielen občania, ale aj zastupiteľský orgán riadi. Pokiaľ ide o uplatnenie originálnej moci občanmi v zákonodárnej oblasti, táto sa prejavuje v referende nimi iniciovanom a prezidentom vyhlásenom. Ústavný súd už vo svojom rozhodnutí PLUS 42 95 vyslovil, citujem, že ústavodárny orgán upravil zákonodárnu moc Slovenskej republike dvojakým spôsobom. A pomoc patrí nielen Národnej rade, ale aj priamo občanom. Druhý oddiel 5. hlavy ústavy má pomenovanie referent. Ústavodárca týmto pomenovaním vyslovne prejavil zámer spojiť hlasovaním občanov právne účinky. Predmetom hlasovania občanov nemusí byť nevyhnutne zmena ústavného zákona alebo zákona. V referende sa môže rozhodovať aj o iných otázkach spoločenského diania. To je ten článok 93 odsek 2 čo je aj dnešným prípadom. Povinnosťou kompetentného štátneho orgánu je zabezpečiť, aby návrh prijatý v referende vyvolal potrebný právny účinok. Ha, čo som vravela v relácii, presne to. Povinnosťou kompetentného štátneho orgánu je zabezpečiť, aby návrh prijatý v referende vyvolal potrebný právny účinok. V referende nemožno priamo na základe výsledku hlasovania zmeniť, ale ďalej hovoria v ústave, v referende nemožno priamo na základe výsledku hlasovania zmeniť ústavu. Táto ale predchádzajúca veta je potrebná uh, tomu, túto práv, keď to budú počúvať právnici SHO, tak vzhľadom na túto vetu upozorňuje. Ešte raz. Povinnosťou kompetentného štátneho orgánu je zabezpečiť, aby návrh prijatý v referende vyvolal potrebný právny účinok. Hej, čiže štát musí vedieť, ako, ako vykonať tú prijatú referendovú otázku, pretože z nej je zrejma tá materiálna podstata, o ktorú otázka ide. Pretože inak, <clears throat> inak my si môžeme na každú jednu otázku povedať, je nevykonateľná. Ak chceme ísť na veci, ako sa to nedá, pri všetkom možno nájdeme. Dokonca Pelegrini to našiel aj už len pri pojme Slovenská republika. Už tu povedal, že pojem Slovenská republika je neurčitý. No a, a tým povedal všetko čokoľvek, čokoľvek poviete a nebude sa to chcieť e, akceptovať, použijú, je to nevykonateľné. Slovenská republika, nevykonateľný pojem. A to, to je veľmi vážna vec. Ale že veľmi vážna vec. No, ďalej ideme, lebo tento e, nález sa venuje, vždy aj v nálezoch alebo v rozhodnutiach, ktoré sa venujú úplne inej právnej otázke, nájdete m, mm, odpovede aj na vaše otázky, pretože to právo je pospájané Eh, pospájané teda eh, v jednotlivých súvislostiach. Takže v referende podľa tohto nálezu, ktorý som vravela US 4295, sa hovorí, eh, ten predchádzajúci bolo inom. Hej, čiže ale tento hovorí o tom, čiže viacej názorov je tu, aj ústavných. A tento hovorí, že v referende nemožno priamo na základe výsledku hlasovania zmeniť ústavu. Prijatie návrhu v referende má ústavnú relevanciu v tom zmysle, že nim občania zúčastnení na hlasovaní udelia priamo od parlamentu príkaz, aby v súlade s návrhom prijatým v referende zmenil časť ústavy, ktorá bola predmetom vyhláseného referenda. Aha, takže toto je o tom, že v podstate vy viete v referende nakladať tou otázkou zmeny ústavy, ale musí to znova ísť cez ten parlament. No tak aspoň tak. Ústava však neobsahuje ustanovenia umožňujúce občanom, aby hlasovali priamo mhm, o formulácii navrhovanej zmeny ústavy jasne determinujúcim, ale v konečnom dôsledku teda viete aj na základe tohto nálezu zmeniť aj ústav. Determinu, vieme. Determinujúcim znakom obligatórneho referenda je povinnosť štátneho orgánu predložiť na rozhodnutie, obč, na rozhodnutie občan nie je iniciátor referenda, presne definované otázky na súd do štátneho záväzku s inými štátmi alebo o vystúpenie z tohto záväzku. Tu sa pristavím v inej súvislosti. Mnohí sa ma pýtate, a bude to zaujímavá otázka, e, raz pozrieť, nemám naozaj teraz na to čas, vystúpenia, respektíve rozdelenia, rozdelenia Československa na Československo, ktoré sa udialo bez referenda. A ja som si už k tomu nejaké veci pozerala. A je to tak vážne. <laughs> je to vážne. A, a e, ak Slovensko by vystúpilo, teda sa rozhodlo bez, bez referenda, to teda malo byť, tom je to celé postavené, obidva štáty sú postavené na vode. No, je to možná téma, ale... Vlastne- Pani Krajníková, zle vás počuť. Teraz je ma lepšie? Áno. Dobre, no tak to, počkajte, a teraz je to lepšie, alebo teraz? Teraz, teraz to bolo dobre. Teraz. A teraz je to slabšie? Teraz je to výborné. No, tak ideme tak, ako je to výborné takže uh, toto je ale uh, spôsob teda obligatórneho referenda, keď teda štát sa obráti na občanov a on im zadá otázku. A sme teda pri tejto ústave. No a hovorím, je, je, je veľmi zaujímavá téma rozdelenia Československa, či tam bolo alebo nebolo potrebné referendum. A tak tejto téme raz dostaneme. No, poďme ďalej. Pri potvrdzovaní ústavného zákona občania uvažujú medzi kladnou a zápornou odpoveďou a tým rozhodujú, či z ich vôle vzniknú právne účinky predchádzajúceho hlasovania Národnej rady o ústavnom zákone. Ústava teda vyslovne vytvára právny základ pre rozhodovanie občanov o prijatí ústavného zákona. Fakultatívne referendum sa môže konať na základe článku, e, ja neopakujem sa v čítaní, lebo ono sa isté, isté veci opakujú v jednotlivých e, rozhodnutiach, takže keď sme sa už k tomu fakultatívnemu, už keď som aj to čítala, ale sme eh, v inom kontexte. Fakultatívne rozhodnutie sa môže konať na základe článku 93 odsek 2 ústavy o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Tu treba opätovne pripomenúť, že otázka dôležitého verejného záujmu e, sa rieši aj v článku 93 odsek 3 a to formou zákazu. Tak. Na, čo, to je ten zákaz, ktorý sa týka eh, otázky ľudských práv a daňových otázok, že nemôžu ich občania meniť v referende. Napriek svojej kvalite predmetom referenda nemôže byť, nemôžu byť teraz základné práva a slobody, dane odvody a štátny rozpočet. Občania v referende podľa článku 93 odsek 2 ústavy môžu priamo uplatniť svoju vôľu, ktorá smeruje k zmene alebo k doplneniu ústavy. Takže zoberme si to. Podľa článku 93 odsek 2 môžeme zmeniť ústavu. Ale podľa odseku 3 nemôžeme zmeniť základné práva nemôžeme rozhodovať aj tam meniť základné práva a daňové otázky. Veď to je úplne na hlavu postavené, pretože v tej ústave e, vieme e, si dať teda aj, aj tieto otázky a budú mať ešte väčšiu právnu sílu, než len v zákone, ak by sme ich preferente zmenili. Preto som vravela aj na začiatku tej relácie, že tá ústava, v tomto ju nehodnotím dobre. No, Ideme ďalej. Otázka, ktorá vôbec nie je predmetom verejného záujmu alebo nemá povahu dôležitej otázky verejného záujmu, nemôže byť predmetom referenta. Garantom splnenia tejto podmienky je prezident, ktorý preskúma, či petícia občanov svojim obsahom zodpovedá ústave a osobitnému zákonu a či má predpísané náležitosti. No a sme tu. Čiže e, predpísané formálne náležitosti áno. Podpisy, či sú práve, nepráve, samozrejme, to je, to je prvá základná podmienka. Ak ale je tam pochybnosť, že nie sú práve, je tam kogentná povinnosť, to sme si všetko rozoberali v prvej časti relácie, Eh, kancelária prezidenta musí eh, oznámiť tieto skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k páchanému trestnému činu, eh, falšovania podpisov musí to oznámiť príslušným orgánom. Ak to neurobí, o, ďalej o nepravosti podpisov nerozpráva. A ďalej prezident neskúma to, či je či je otázka vykonateľná, pretože um, samozrejme, že predmetom referenda um, znova nebudeme klásť otázku uh, o schodoch uh, do neba, ale e, re, reálna otázka, keď je položená, čo zase táto otázka reálna je, tak e, nebude skúmať jej nevykonateľnosť, ale on skúma iba to, e, že či ide o dôležitú otázku verejného záujmu. A tá otázka je dôležitá. Tak ako som vravela počas celej relácie, že je to otázka bezpečnosti štátu a týka sa aj našho vrecka. Lebo má to aj na, tento, na, na túto sféru vplyv a poďalšie občania je dôležitou otázkou, aby občania rozhodli, e, s kým sa chceme priateliť, s kým sa nechceme priateliť, ako mu nechceme dávať sankcie, ako mu chceme dávať sankcie, pretože je to vôľa občanov. Je to o nich, je to o nás. No, ideme ďalej. Fakultatívne referendum sa musí konať, ak v súlade s podmienkami uvedenými v článku 95 ústavy uh, uznesie sa Národná rada Slovenskej republiky ak o to petíciou požiada aspoň 350 tisíc občanov a ústava nezužuje okruh eh, dôležitých otázok verejného záujmu článkom 93 odsek 3, čo teda nie je tento prípad. Národná rada Slovenskej republiky má povinnosť iniciovať referendum, ak sa splnia podmienky článku 93 odsek 1 ústavy, ale to je asi ústavu, to je asi iná otázka to je otázka. E, referendum sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku. o vystúpení, o vystúpení z tohto zväzku. No, ten telefón je tak maličký. Dobre, čiže ešte raz opakujem. Národná rada má povinnosť iniciovať referendum, ak sa splňa podmienky článku 93 odsek 1 ústavy, ale to nie je náš prípad, to je prípad ten, že sa e, rozhoduje tá potvr- má potvrdiť ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z toho zväzku. Ne? Čo je teda otázka už potom aj rozdelenia Československa. Ideme ďalej. Národná rada Slovenskej republiky má povinnosť um, nie, to sme čítali. Ideme ďalej. Prvé tri otázky referenda iniciované Národnou radou Slovenskej republiky a vyhlásené rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky e, číslo 76 lomeno 97 sú legitimné. Tu sa rieši vlastne konkrétny prípad, hej. E, lebo sú dôležité a týkajú sa verejného záujmu, pričom ich nevylučuje článok 93 odsek 3 ústavy. No a toto si môžeme dať aj aplikovať na tento prípad e, ruských sankcií, presne túto vetu. Ďalej ideme. Národná rada Slovenskej republiky pri príjmaní uznesenia o vyhlásení referenda nie je obmedzená inými ustanoveniami ústavy pekné. Ústava vyslovne nevylučuje možnosť prijatia uznesenia Národnej rady o vyhlásení takého referenda, v ktorom občania odpovedia na otázku, či sú za alebo sú proti zmene niektorého článku ústavy. Hej, to je zase iná otázka. Rovnako aj občania petíciou majú možnosť požiadať prezidenta o vyhlásenie referenda podľa článku 93 odsek 2 ústavy, čo je tento prípad. V oboch prípadoch, ak sú splnené podmienky, ktoré preskúmava prezident, referendum vyhlási. No a podmienkou, ktorú preskúmava prezident, určite nie je to, že on bude dopredu prejudikovať e, vykonateľnosť rozhodnutia, pretože on ak mal tomuto výhrady, tak tu je potom od toho ústavný súd a nie prezident. Ďalej tu ústavný súd hovorí vo svojom náleze US 42 95, to je ten, o ktorom si hovoríme, vyslovil názor, že teoretickej polohe je referendum určitou poistkou občana voči parlamentu, aby si v zásadných otázkach nechal poradiť od občanov, alebo aby občania v referende hlasovaním zabranil, zobrali na seba zodpovednosť, ktorú parlament nechce, nemôže, nevie alebo nedokáže uniesť. Tým vlastne sa dokazuje, že občan môže za istých okolností vystupovať aj ako nositeľ zákonodárnej moci. Ústava Slovenskej republiky nezakazuje zmenu ustanovení ústavy vo fakultatívnom referende. To je ten typ, ktorý, ktorom hovoríme. Výkladom ústavy nemôžno odvodiť opak na základe tvrdenia navrhovateľa, ktorý vznesol požiadavku, aby sa táto možnosť poprela. No a túto vetu tiež odporúčam SHOčku. E, výkladom ústavy nemôžno odvodiť opak na základe tvrdenia Pelegriniho, ktorý vznesol teda požiadavku, aby sa e, požiadavku Samozrejme, že toto si budú musieť nakvalifikovať na ten daný prípad, kde vlastne on vyjadril vopred e, bez toho, aby dal vec na ústavný súd, vyjadril e, vopred, e, prejudikoval nevykonateľnosť toho rozhodnutia, toho referenda. No, ideme ďalej, referendové otázky. Ideme ďalej. Navrhovateľ požiadal ústavný súd, aby na základe výkladu o možnosti zmeniť ústavu referendum preskúmal rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky číslo 76 z roku 97 o vyhlásení referenda hovorím, aj keď to nie je daný prípad, je z neho možné vybrať určité e, myšlienky a určité právne veci, ktoré použil ústavný súd, pretože on vlastne rozoberá komplet otázku a tým pádom sa dotýka aj, aj otázky z pohľadu, ktorú, e, ktorú riešime momentálne my. Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti a predmetov, e, ktorý, dodržiavanie zákonov, ktoré je predmetom ochrany zákonnosti, nepatrí E, do právomoci ústavného súdu. Ešte raz. Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Dodržiavanie zákonov, ktoré je predmetom ochrany zákonnosti, nepatrí do právomoci ústavného súdu. Hm? No ideme ďalej. V konaní o návrhu na výklad Ináč, eh, ono to súvisí s tým, táto veta, kde aj eh, veľakrát, keď ste sa stretli s tým, že bol vám ústavný, eh, ústavná stiažnosť odmietnutá, ústavný súd hovorí, že vlastne on nepreskúmava zákonnosť ako takú v konaniach, on preskúmava iba ústavnosť, to znamená, či ústavné práva neboli porušené. Je to ťažko uchopiteľné pre bežného človeka, pretože ľuďom sa ústavnosť a zákonnosť spája, aj keď z úzkeho výkladu to nie je to isté. Eh, čiže ústavný súd hovorí, že on za vtedy preskúmáva napadnuté rozhodnutia súdov, ak bolo porušené ústavné právo, nie ak samotné rozhodnutie bolo nezákonné kde pri každom nezákonnom rozhodnutí, ale podľa mňa je porušené aj ústavné právo. No je to, je to na úplne akademickú, no to je otázka do akademickej obce, nie na túto reláciu, do akademickej právnickej obce, pretože e, rozlišovať nezákonnosť a protiústavnosť je, je proste otočenie e, veci znova z nohy na hlavu. No ale je to tu na zakomponované v tom náleze. Ideme ďalej alebo v tom rozhodnutí. S prihľadnutím na túto osobitnú ojedinelosť. Ústavný súd vzal do úvahy aj ustanovenie 2 odsek 3 zákona 564 z roku 92, že v prípade, že predmet referenda je obsiahlejší a, otázky predlože, a otázka predložená na referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky. Príloha otázky je súčasťou oznámenia podľa odseku 2, takže ešte k otázke môže byť aj príloha v referendovej otázke. No a tu pozriem, koľko hodín aby sme stíhali. Tu sa ďalej vysvetľuje už tá referendová otázka uh, samotná, uh, kde bola položená, že súhlasíte, aby prezidenta Slovenskej republiky volili občania Slovenskej republiky podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo. Uh, je táto, podľa ústavného súdu táto otázka uh, je otázkou, na ktorú možno odpovedať áno alebo nie. Čiže sú teda typy otázok, na ktoré sa potom odpovedá áno alebo nie. Uh, to je taký základ, e, samozrejme to ďalej pokračuje, ale to je taký ten základ, ktorý som považovala za potrebné prečítať e, k tomuto, k tejto dnešnej relácii a k problematike, ktorá sa, e, ktorá sa týkala zmarenia referenda prezidentom, kde to teraz hrniem, že prezident v prvom rade, aj keď ako vravel pán Švec, dal, to ja som nečítala oficiálne stanovisko prezidenta, uh, Ehm, nenamietal tam otázku nepravosti podpisov, a, ale verejne s ňou e, vyšiel, e, čo považujem za taký lacný, lacný právne sa tomu povie, a to je trestný čin, e, uvedie, uvádzanie do omilu, to je poškodovanie práv iného, To skutková podstata trestného činu, teraz vám tiež číslo z toho nepoviem, otvorím to, uh, je to ináč veľmi vážne ustanovenie, ktoré je tiež použiteľné aj na rôzne prípady, keď e, vás štát klame, e, uvádza mm, rôzne e, účelovo nepravdivé informácie aj, aj do rozhodnutí, pretože rozhodnutie orgánov verejnej moci, vrátanie súdov sú verejnými listinami. Takže e, písanie lži a klamstva v verejných listinách e, je je naozaj trestný čin a je to potom zneužívanie právomoci verejného činiteľa, <clears throat> ohýbanie práva, marenie spravodlivosti a tak ďalej. Ale samotné to aj, čo vyhlásil Pelegrini s tými nepravosťou podpisov a vyhlásil to verejne, ja by som to naozaj dala na trestný čin, paragraf 239 eh, trestného zákona, poškodzovanie veriteľa, ktorý, eh, poškodzovanie <laughs> veriteľa, poškodzovanie eh, počkajte, nech si to otvorím, e, poškodzovanie cudzých práv, paragraf 375, pravujem sa, aj okuliare mám, aj tak nevidím na obrazovku, sa mi to tam zlieva, alebo strašne veľa okien mám otvorených, takže poškodzovanie cudzých práv. Uh, paragraf 375 odsek 1 trestného zákona, kto inému spôsobí vážnu újmu na právach tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl. A uvedením na právach tým, že vážnu újmu na právach tým, že uh, občanov, ako klame občanov, ako účastníkov referenda. Toto sú veľmi za, a tým pádom zasahuje do ich práva e, podľa ústavy, podľa článku 92, e, eh, pardon, 93 odsek 2 Čiže tak sa to teda, teda to právne prepája. Hej, že Pelegrini vlastne uviedol občanov do omilu a tým im spôsobil vážnu újmu na práva podľa článku 93 odsek 2 ústavy, kde im vlastne odňal možnosť e, využiť e, teraz svoje ústavné právo e, rozhodovať o dôležitých verejných otázkach formou referenda. Právne sú to skutočne veľmi vážne veci, čo sa u nás dejú, len samozrejme like si to neuvedomuje a hlasy, ako je ako je ten môj, sa do mainstreamu nedostanú, naopak sú, mm, sú označované za konšpirácie a podobne, ale nerobím nič iné, ani v tejto relácii iba interpretujem zákon. A ešte si ho dokonca aj eh, mm, koreluje ten, ten, môj, ten môj názor aj s týmito ústavnými eh, výkladmi. Čiže E, Pelegrini tu zneužil svoju právomoc, občanov oklamal, že podpisy sú nepravé, pretože ak totiž to zákon trestný, trestný poriadok v paragrafe 3 odsek 2, čo sme už vyravili aj v prvej časti relácie, a vám to aj vo svojom článku, hovorí, že orgány verejnej moci sú povinné bez okamžite, okamžite bez zbytočného odkladu oznámiť e, skutočnosti, ktoré signalizujú trestnú činnosť. Takže ak tu mali byť sfalšované podpisy, kancelária to bola povinná okamžite oznámiť a Pelegrini povedal, že on, on nemá na to, že kancelária nemá možnosť ako zistiť e, nepravosť podpisu. Tak tí Pelegrini nezistili nič. Ty len máš podľa toho, čo hovoríš vážne indície, tak ich oznám policii. A ďalej nechaj pracovať policiu a ona už má nástroje, ako overí pravosť a nepravosť podpisov. Takže to sú, to sú skutočne podle hry s ľuďmi, podle hry s občanmi a s ich ústavnými právami a preto znova zopakujem, ak sa nezmení politická situácia, ak, sa, ak ľudia do parlamentu nedostanú uh, inú, inú skladbu, iné zloženie svojich zástupcov a ostane to takto, že len sa tí, čo sú teraz, vymenia v poradí a bude to zle. Bude to zle a pôjde to týmto, eh, týmto smerom. Takže eh, a znova opakujem myšlenku, pokiaľ nebude harabín na hrade, celé sa to zrúti. Pretože bude toto, čo urobil Pelegrini teraz. On už bude iba uberať ďalej ústavné práva občanov. Už ich bude len uberať. A dokonca my ani nemáme, nevieme, čo je to občan Slovenskej republiky, lebo nevieme, čo je to Slovenská republika. Och, celé zlé. Dobre, ale bude dobré keď tam, lebo voľby sa blížia každým dňom, aj zajtra sme k ním bližšie. Určite sa k týmto otázkam dostaneme. Takže, keďže náš čas na dneska bol už uh, vyhradený na dve hodinky som dala dnes, pretože pretože uh, tak toto vyšlo a na budúce budeme pokračovať, buď v zaujímavej inej téme, alebo v tomto, alebo si dáme nejaké právne, právne okienko. Uh, Takže to uvidíme, lebo tých tém je tak veľa, že aj keď si niečo naplánujem, že to, čo sa chcem pustiť, tak jednoducho sa nedá, lebo potom príde Pelegrini, full prezident a vám povie, že vy, keď ste raz splnomocnili mňa, už nemáte právo čo do toho hovoriť. No, takže tak to nie. Pán Pelegrini. víťaz prezidentských volieb, že sa nehambi ten chlap, fuj. Že sa nehambi takto vyhrať podlo. Fuj. No dobre, nech sa o ňom ďalej nebavíme. Prajem krásny víkend všetkým eh, poslucháčom, všetkým priateľom. Vyzerá byť, že slnečný.